Наманда 10 боо зэрэг гэж оролдоод 100 асуу. 100 хариулт чиг. Наач нэг санал авч. Энэ угаасаа хөрний энэ утас. 10 м. 10 м-ийн утас. Танил мэдрэмжийн студио. Энэ утсыг хаанаас авсан бэ? Энэ бас сайн утас шүү тийм. Наад утсыг чинь мэн Америкаас авсан. За ингээд 100 асуулт 100 хариулт нэвтрүүлэх юм маань ээлжид нэгэн дугаар <laughs> эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн зочноор Тэмүүгээ. За ингээд э, таны амьдралыг харах өнцөг юу вэ? Яг хүнд асуулт асууж байна. <laughs> Сайн байцгаана үзэгчтэй. Чи тийм чи зүр яг 100 асуулт 100 хариултанд орвол яах вэ? Чи Самаг тэрхүү бол яа. Тэр яг мангар удаа ярьдаг хэвээр бүр яг жигэн жигэн амьдрал дээр тэгж ярьд юм уу? Ээжтэйгээ те. Ээжээ. Таны Тэ орж иртээ те. Гэдэг болов. Гэтэ чи яг миний өөдөөс яг хацаа суугаад гарч байна. Хэцүү юм л да. Хөхөх ёстой юм уу үгүй юм уу? Ингэж халаалт тасдаг. Нөгөө хөлөө ингэж дээгүүр тавьж халаалж байна тий. Халгалж ёо. Ингэж цууд. Ингэж цууж юм уу тий. Хоёулаа ингэ зэр эзгүй арал дээр яг ингээд шид өнөөдрөөс эхлээ эзгүй арал дээр шаасан бол хоёулаа секстг болов. Би чанал бөхсдөг байсан. Яастаа чи юу? Чи тэгж бодд юм уу? Чи намайг иднэ. Шаалтаа. Хоёлаа одоо нэг өрөөнд нь шүү дээ. Өөр ертөнц шүү дээ. Хин хин одоо ингээл тэмцэлж байгаа л. Шууд махаад байдаг. Чи намаа гэднэ гэж бодож байна дээ. Мэн чам мэн чи жүжигчтэй тэгээд хэд явлаа? Чи хоёр явлаа. Дэтлэн. Би дөрөв мөр явсан. Дөрөв дөрөв. За шаал та. Дөрөв та явсан. Би чам нэг хоёр л харсан шүү дээ. Хоёр чи яг нэг удаа нэг зөрсөн шүү дээ. Мэн А тэглөө. А чи зөрж явсан тий. Тий зөрж явсан. Тэгээд хоёр ч сүүлд 3 удаа явсан шүү. Тэгээд дараа нь сүүлийнх дээр би нөгөө нэг хавиргаа гимтэйчлээ цаг явж байгаа. Тий. Аа бүр лаажсэн мэт тий. Аа зөөр пста зөөр нугалж исэн шүү. Газар чамаа бүр чирж идэх шээс. Бүр гайхашаа. Тэр нөгөө эхний нөгөө нэг жоохон жоохон нөгөө кацак царайтай. Ямар аа. Жоохон нөгөө кацак царайтай. Тийм жаахан нэг ойрд царайтай гэх юм да. Тэр угсаа жоохон тийм бил тээ. Айч хүчийг үзүүлэх гэж юм. Нэг бол айч матерлэг гэж. Муутал цуутсан. Нэг бол тээ тэрнтэй чинь. А үгүй. Тэр чинь өөр бас. Нэг өөр гараад. Гэтэ яг тэр жүжицүүг нөө нэг зүгээр нэтер уншсан чинь аа сансгчтай тэмүүгийн хөвтэй хоёр болохоор нөө жүжицүүд хальт явсан л та Монголд үйд юм лээ. Жүжицүү гэдэг нь болохоор нөө жудо бүх шиг гэтээ жудо бүхийн өмнө жүжицүүг эхлээд хийж байгаа жүжицүүгээс жудо салаалж гарсан юм лээ. Тэгэхээр бүр үндсэн гэх юм да тий. Хөвтэй эмхтэй барилддаг. Яг бүх ингээл өчлөлт өчлөлт. Тэр Монголд бидний нөгөө UFC юмгаар би бас энэ подкаст сонсч масж байгаад амар гоё гэж сонсоод ер нь гоё гоё ч гэж тий. Ер нь бол би ерөөсөө воркаут ямар тасгал хийж мэдгүй тэгж байгаа зүгээр яг тийм олдохоор зэрэг өөрийгөө Гэтэ анх яг явхад өмнө яг каратэд явж байхад бас нэг жоохон юу байсан л та. Амар ихний өдөр амар айж маягаш. Каратэд чинь хинтээ явжлаа санаар. Гөөмөртэй. Гөөмөр тоо. Хаана үдээсэн? Аа тэр үед чинь хамгийн анхнаар болохоор нөгөө бассейн төв бассейн ажилтлын нөгөө 25 дугаар сургууль үүд штэ. А тийм. Бусга 25. Тэнд нөгөө зааланд нь хамгийн анхны бэлтгэл дээр үгүй миний хамгийн анхны бэлтгэл ус ахгүй тэнд каратед би бүр очиав штэ зүгээр л айгаа шагаад зүгээр нэг амар алуулна гэж бодож унтааш тэгээ мэдгүй нөө ямиг анх удаага хийх чинь жоохон нэг төгшөртэй байд штэ Тэгээ тэрийг яг давсны тэгээ эхний эхний өдөр бүр амар дасгаад хийхсэн байхгүй амар ч гэхтээ ер нь ер нь бол гайгүй л дээ. Гэтэ миний хувьд бол амар би амар би хөшсөн бүр. Тэгээд ингээд тэгж байгаад яг тэрийг давс яг тэрийг давн тоосны дараа гой гой санагцсан. Гой санагцсан. Амар тайвширцсан. Тэгэл өөртөө ихтгэлтэй. Ер нь өөртөө ихтгэлтэй болоход яас. Би анх яг жүжицуд явал яг эхнийхт нь яваад тэгээ хоёр дахьт нь явах явах жахтайг 2 хоногийн зайтай шүү дээ. Дөрөвт хагасаа. Тэгээ хагасаанд нэг comedy night таасахгүй оройн комедитэй. Тэгээ яг өвдөр нь яг явах гэж байхад бүр ингээд тэр үед миний бие бүр яг анх удаа явцсан баг. Тэгээ бүр амар хөшөөш аа бүр. Хамгийн мөнгөд нөө нэг булчин бүр ингээд өвдөд идэж штэ тий. Гинт ачаал ячгаар тэгсэн байж байгаад яг шууд өвдөжсэн ч гэсэн шууд явж очиод тэгэл халаалт хийж мэгэл бүр яг дахиад ингээд Тэгэд амар гоё л яг яг бэлтгэлээ дуусчаал яг доошоо буугаал усан дорчаал доошоо буугаал доор нэг мамус уухаар гоё шатдаг. Мамус үг рекламж байгаа юм шүү. Гэхдээ зүгээр мамус уу гоё. Шоколадтайг нь би яваадаг гэсэн. Би гайдал гайдалтайг нь. Гэсэн чинь нөгөө шоколад нь арай үнэтэйд штэ. Тийм үү? Тийм байл штэ. Шоколад нь арай үнэтэй. Яг энэ энэ арьс өнгөөр ялгуурлаад байгаа юм уу? Аазууд нь шар болохоор амар хямдхан тэ харууд нь илүү том бовтой болохоор илүү шоколад нь хүртэл үнэтэй байна гэж үү? Зарим нэг э, сүлжээ нэг э, дэлгүүрүүд нь апугаас авчихад Тэг үн нэмч үнэ 50-аас 50-аас шат. Тэгвэл яг үлдрөөс хастай бүгд адилхан. Хасаг шат болгон үе шат болгон дээр л дамлж байгаа штэ. Хасэлэн хөсэлэн. Хасэл. Тэр ингээд нэг хувингаар нэг их ус асангууд дундаас нэг жоохон жоохон ус аваад тэгээд дунд нэг алдсаар аваад нэг тал нь ирж мэрж байгаа юм шиг тий. Бараг тийм шат тий. Асуулуу тий. Тий. Яг анх анх гарсан усын ахын тул яг хоёр Оросд хамаг юм амар хямдхан байна гэж хэлсэн шүү дээ. Тийм тийм. Монголчууд нөө юу улаан өдөм өдөр яваад хүнс ногоо нөө тэнд Монголд ингээд зардаг үнээсээ бараг 5 дахин махан хямдхан шааж байна гэж хэлсэн шүү дээ. Хүмүүс шууд оронгуудаа лангуугийн бүгдийг ингээд бүгдийг хаосчдаг гэж шүү дээ. Монголчууд хаосчдаг гэсэн тийм. Тийм, бизнес рүү орж ирэл зүгээр шууд бүх юм хаослаа авчдаг. Орос хүмүүс орж ирээд юм бодлож гараад ирсэн шүү дээ. Юурт нь ямарч бий байхгүй. Тэг хараач байна гэж шүү дээ. <laughs> оролцоотой блят Монголиа ашаас Монголиа ашаас дайлаар мордсон. Хүнээс сонсон болохоор л гэж юм л да. Дайлаар мордог суд. Орос руу нэр явж үзнэ те. Бас гоёхтой. Нэр одоо юу лээ хизээ дэлхийн аврах гээд байгаа лээ 18 онд. 18 онд шүү дээ. Тийш аврах үзнэ гэж энэ төлөвлөсөн ба шүү дээ. Очно те. Тэнд үзэхгүй л одоо яах өөр хаана үзэх вэ? Хамгийн наадлын тоглолт нь хаана болох юм бол шууд Москва явсан юм болоо. Манайд бол зөв чөлөөтэй зорч тий. Эзний хуцаа уч. 30 нар болсон юм шүү дээ. Оросд бензин бас амар хямдхан. Оросч бас өөртөө бензин. Монголчууд яга бензин ер нь Монгол юу төлж байгаад гэдэг лөө. Эко 22 мөр юу лээ? А тийм шүү дээ. Тэр мөн үү те. Ганц хоёр байгаад гэхдээ нано мано гэсэн. Тийм ээ тийм ээ те. Тэр хүмүүсээ дэмжих хэрэгтэй байна. Өдрөө тэр Үндэсний үйлдвэрлэлд тэмцэцгээе. Машин авч ирэл зэрэг. Тийм ээ. Нэг нэг улс улс орн чи ер нь өөрөө өөрийгөө аваад явчих чадaltaй байхын тулд яг эрчим хүч мөчээр бол тусгаар байх хэрэгтэй шүү дээ. Тусгаар их чинь шашин зүгээр өөрөө өөрийгөө эрчим хүчээр өөрсдөө л хангах чадвартай. Айлаас хамаарлгүй. Айлаас төлөй гуйдгүй. Устаас явуулсаа л гэж би одоо яг Монголд яг нэг Монгол яг одоо ихтэй амар гоё юугаараа одоо хүртлээс юугаараа байна. Онгон тагшнараа. Э. Онгон тагшнараа ч юм амар их боломж Монголд бүр энэ яг Монгол төрөнг оролт оролцоо яа. Тэгэхээр яг Яст Монголиа. Цэвэрхэн нэг тийм гоё улс болох хэрэгтэй тий. Одоо солонгос болонгос шиг цэвэрхэн болох хэрэгтэй байхгүй тий. Бүх юм нь тоо шороо мороогүй баг тийм тийм л байх хэрэгтэй шүү дээ. Би нөө Америкт очсоохгүй Лос Анжелес, Сан Диего эднэргээд яг Мексикийн хилтэй ойрхон. Тэгэл Америкчин ер нь бол амар гоё ер нь цэвэрхэн цэвэрхэн дүү шүү дээ. Гэхдээ тэр жоохон юу хэсэг байдаг л та. Зүгээр жоохон мяа хэсэгт. Тэр нь бараг л Монголын шиг. Тэгээд гэхдээ яг цэвэрхэн юм нь бол амар цэвэрхэн. Ер нь нийтээрээ бүх юм нь яг дид бүтц хотын төлөвлөлт мөлөлт ер нь ер нь бол гайгүй шийдтсэн. Ингээл тараагаал тараагаал яг зүгээр ингээл тараагаал хийчихдэг. Бүгд ингэ шавдаг. Гэтэ яг даунтаунаар ерөнхийдөө жоохон ингээд шавчдаг. Яг тэгэл бүх годомжуудад нь амар цэвэрхэн байжсна. Би яг Мексик руу орсон бохгүй байж тээ. Мексикийн хэлээр нэвтрээл орсон чинь зүгээр зүгээр би нөө тэгж бодсон бохгүй амар гоё юу болохоор далайн далайн ирэг дээр болохоор ямар ч тоос моосгүй гэдэг юм багсан чи Мексик руу орсон чи яг шороо морош ажиллаж зүгээр л зүгээр нэг юм юм шиг шатсан. Монголын зүгээр нэг гэр орно нэг 100 айлын юм шиг шаажлаа шүү дээ. Зүгээр шууд тийм болсон шаажлаа. Яг улсаасаа л яг хамаар тийм л. Яг бүх юмаа сайн яг шинээр яг гоё гээл. Тийм ээ тий. Өөртөө Улаанбаатарыг зүгээр яг нэг бас нэг өөр хот яг шинээр бүр яг кимлэр барьчвал яг бол. Тэр нь тэр нь жоон цэвэрхэн болно шүү дээ. Тий, тэгэж нэг дэд үтцэг амар сайн хийсэн. Тий, анханасаа яг бүр яг бүх юм нь яг тий Зүйл яг чанартай инженер инженер яг нүүгэл хэрэгтэй байх тий. Яа, бүр ажиллаж шүү тий. Суурин биш яг суурнаараа нүүдэг яг тийм оллуулаа нүүдэг тийм ус болоо шээс тий. За зөв нөөцгөө идөө. Миграц ингээд хийгээл яваад байдаг шээс тий. Гэтэ яг зөв төлөвлөсөн яг тийм нэг хот одоо яг нөө юутай бас нэг тийм худалдааны газрууд ер нь их амар юутай байдаг те. Хүмүүс ихтэй байдаг. Худалдаа нь ямар? Худалдаа 8 хийдэг хотууд мотод ч хөгждөг өстэй те. Аа тий. Нью-Йорк хүмүүс очдог. Нью-Йорк хүмүүс те. Порт морт ч юм уу те. Порт ч үлээ. Бомт хот мот. Аа тий тий тий. 90 91 хөгжүүлсэн гэдэг өстэй манай монголчууд чинь. Миний тэр <laughs> тэдний эдийн засгийг бүр дэмжсэн биш те. Зүгээр ингээ нэг хитэн босгож босгож идэх шээс хаттууд ингээ нэг сонин сонин юм ингээ хийжсэн чинь гаднаас монголчууд гэж хүмүүс орж байгаа тэрийн сонирхоод амар өндөр өндөр авч байгаа. <laughs> Тэгээ хөгжүүлээ шатсан шүү дээ. Амар амар том бот болсон шүү дээ. Ирэн чинь. Анигтай очиж үзв. Ирэнд. Ер нь л дэлхийд даяар ингээ бүр яг нэг яваад үцчмээр тий. Хэлэж байгаа. Тийм тийм бүр амар тийм үнэтэй биш үү гэж л шүү дээ. Яг аялах бол Одоо зүгээр шууд богоон цугаал Орос руу шааж болно шүү дээ Москва руу. Тэр чинь бас онгоцноос гайгүй хямдхан баха. Гэтэ хэд болохоо мэдгүй. Гэтэл зүгээр тэр чинь яг аялал шүү дээ. Ой маш шүү дээ. Замын төрөнд хүүхдээ жоохон том болохоор жоохон аялдаг болно. Газар үзэж үзэх хэрэгтэй бас. Замын төрөнд очих газар ч айл ямар улс вэ? Миний хоо Хаанасыг аяллаа эхлүүлэх вэ? Аль аль улсаас? Миний Европ руу л явж үзэх ба. Европ ТV. Европ ТV-г ерөнхийд нь яг ингээд бүгдийг нь үзээд аашиг. Бүгдийг нь шингээгээд аашиг юу болсныг түүх зөвөр ингээл бүх ингээл хүмүүсийн өөр өөр хүмүүсийг харах чинь ингээл бүр яг өөрийнх нь ертөнцийг үзэх үзэлт амар нэмэр болно шүү дээ. Дэлхийд даяар ийм байхад өөрийгөө харьцуулна те бас. Монгол хүний давуу тал сул тал мал энэ эрх зүйлнэ. Тэрнээс тэндээс л ер нь бус бусад хүмүүсийг харж байгаа л ер нь өөрийгөө таних бах та. Аашаа. 100 асуулт хариултаа юм шиг. Би бас одоо Бээжингээс гараад газараас очиж үзэв шүү дээ. Бээжингээс ээ. Бээжинд үзсэн. Энэ бас Бүр шал өөр Америкт очиход бол бүр шал өөр шаасан хүмүүс. Fucking America л гэж бодсон шүү дээ. Зүгээр одоо яг дэлхийд төр ер нь гэхдээ би бусад улсуудаар нэг явж үзээгүй л дээ бас. Европоор нэг явж үзээгүй. Гэтэ Азийн нэг хэдэн орноо явж явж байсан. Тэгэл Америк байхгүй. Тэгээ Мексик. <laughs> Америкт яг анх очиход бол баста зүгээр яг миний насан туршдаа ингэж яг бүх кино, дуу, клип бүх миний мэддэг хамгийн дуртай хүүхэлтэй гэнэ манай бүх юм хийдэг байсан яг яг тэр газар шууд шууд Лос Анжелест онгоцоор буучих яг Холливуд гэсэн яг тэр бичиг нь харагдчихв юм харагдаж байна. Шаалта кино кино шиг санагдчихгүй шууд. Буусан чинь ингээ зөвл Америк хүмүүс ингээ байж байгааг нь харсан чинь кино шиг харагдаж байна. Угийн юм кино шиг ийм хүмүүс юм байна. Өмнө нь яг тий киноноос л Америкчуудыг авдаг гэсэн тий. Тэгэл сонирхолтой. Тэгэл анх бол яг амар гоё юмсан. Тэгтээ тий очиод бас шин шин юм үзснүүд нэхэд. Тэгэхэд одоо яг Америкт ирснээ мэдэрсэн л дээ гэж байна. Тэр улс орн улс орныг яг олон хүмүүс шүү дээ. Тэр хөгж тийм хэмжээний яг хөгжлийг ер нь хүн харах хэрэгтэй баха. Монголчууд ер нь бүгд ингэж яг гадаадаар нэг нэг аялчаад ирдэг бол таа гэж яах. Тэ улсаас тэгвэл бистэ бүгд хардлаа шаачих таа гэж. <laughs> Тэр ч тэгвэл дэш шээс тээ. Монгол ус ч юм байхгүй болчихлоо шүү дээ. Тийм. Улс улсыг монголчууд л хөгжүүлнэ. Энэ юун 100 чухал шийдэв гэж сэтэв болоо шаачаа те. Тэр ч яг. Гэтэ яг зөв бидний санаанд орж байгаа. Яг те. Үзэгч маань бас санал бодлоос үзэгч. Энийг үзэгч асууж үзээр гарч байгаа <laughs> гэж байна. Бид тэр тэнд камерагаа тахарна гэж бодлоо. YouTube дээр тавьчих болно шүү дээ. YouTube-ийн channel channel дээр. Яг тэрийг нөө 100 асуулт 100 хариултыг яг яг тэр өрөөг нь тгийж төгчүүлээ шаацсан дээ. Тэгж. Тэгээ уул нь яг тэр бол яг зөв төгчүүлсэн мөлий. Яг студ бол их тийм л байх хэвээр мөлий. Яг юм ширээтэй. Ингээд микрофоноо барих шаардлагагүй. Ингээд юм гар карантай. Тэгэл тэрэн лүгээ ирч юмар. Энэ бол танил мэдрэмж нэвтрүүлгийн дараагийн үе шат. Ажралтай. Танил мэдрэмж нэвтрүүлэг Би бас ойрд бас бичгүй гимшээд идэв шүү дээ би ингэж байгаа. Гимших гэх юм одоо нэг би нэвтрүүлгээ хийгээг удацлаа да гэж бодож бодтал. Зүгээр ганцаараа яж хат. Хийх хэстэм шиг. Тэгэл арт. Тэг хаяа хүмүүс зүгээр мэдхгүй зүгээр энэ бол зүгээр яг нэг амар тийм юу гэдэг лээ. Амбиц амбиц бол биш зүгээр тий. Зүгээр бид нар дуу хоолойгоо хүмүүс өөрсдөө хин гэдгийг таниулах яахгүй шүү дээ гэсэн тийм л өөр хүмүүстэй харилцах те. Тийм подкаст. Энд бол технологийн технологийн юу шүү дээ. Технологиг ашиглаж хүмүүстэй хоорондоо бие биентэйгээ холбогдож байгаа нэгэн хэлбэр. Энэ бол шоу. Гэтэ шоу гэх юм цаашин зэ. Одоо энэ энд ингээд амар чөлөөтэй хийдэг болохоор юу хэлчихсэн мартчихлаа. <laughs> Тэмүүг Яасан. Одоо ямар ажил хийж байгаа вэ? Аа маркетинг. Тэгээ хальт нэг project management тусалж байгаа л да. Тэрийг хийж байгаа гэсэн юм. Project. Project management тий. Тэмүүгээ төсөл яаж байгаа те тэр нөө одоо яадаг гэлээ нөө Хонконгууд Хонконгт тийм юутай гэдэг юм уу? Хонконгийн бирж юм уу? Эсвэл зүгээр л Гүү Хонконгд одоо тийм нэг офшор данстай тийм байгаа хгүй хятадууд офшор данстай гэдэг нь зүгээр Хонконгт данстай гэж байна. Нэг офшор улсад л тийм нэг юутэй мөнгө амар хэмжээний мөнгө байгаа. Тэр нь ямар ч сатруу өсөв шүү дээ. Тэгэл тэр их хэмжээний мөнгийг ямар нэгэн юмд инвест хийхийг сонирхолтой байгаа. Өсгөх үү? Тий. Тэнгүүд одоо Монгол улсыг сонирхож байгаа хөөхгүй. Аа. Тэгэхээр тэнгүүд одоо чи бид нар нөгөө дотоодынхаа хүмүүсийг одоо яаж тийм одоо төсөл бариад ирж шүү дээ. Тий ийм босход ийм хэмжээний мөнгө хэрэгтэй. Тэгээ энэ юу ямар даваа талтай те. Энэ болохоор одоо одоо жишээлбэл за би <laughs> зарим төслүүд нас нэг нууцлын гэрээ зурдуулахар би ярьж хэлэхгүй л дээ. Тэгээ ер нь ямар хөө салбар байна юмнууд үү? Ер нь салбар. Одоо жишээлбэл үйлчлэгээний мүлчлэгээний эсвэл барилгын эсвэл манай Монголоос нэг MGM гэдэг нэг тийм компьютер эдэг компаниуд тийм тийм. Тэднийхээ хамаасан гэж нэг томрох тийм өсөлттэй байгаа. Аа. Өргөн тийм төхөрөм шийдэг төхөрөмжтэй болох. Үйл төрлөлдөг болох уу? Тий. Жишээлбэл сайн чанарын л одоо дэлхийд интернэшнл төрсөлдөх тийм хэмжээний лаптоп компьютеруудыг бас үйлдвэрлэх өсөлттэй юм лээ. Аа. Болж штэ. Энэ бол ер нь бол тэрийг тэрийг амар их манайхаа өөрсдөө бас дэмжиж байгаа. Apple Apple төрсөлтөө зөвс тийм юм хийж болно штэ. <laughs> Хэвээ манайх гүйцэх юм болоод тагшихгүй яахт тэгэл. Гэтэ яг нөө зүгээр шууд технологийн шаагаач болохгүй гэж яах. Гэтэ шааж болохгүй л доос тэг амар шүүхтүүл шүү дээ. Солонгосчууд ч амар Америкийн Apple-ийг шаасаргаад Samsung ч тэг амар сайжирсан шүү дээ. Хятадууд бол зүгээр шууд копи иддэг гэж хэлж шүү дээ. Бүх юм нь шууд шааш. Зүгээр нөө нэг гадаадын компани хурж ирэл э, юу ягаал хятадд үйлдвэр нэгэл Тэгэл хятад бага ажилчид аваад те ажиллаж ажиллаж байгаа нэг жил мэл мэдгүй хэдэн ер нь ажиллаж байгаа л тэгэл юмын сурч яг тэр үйлдвэрийг яаж ажиллуулахыг мэддэг болонготой шууд хажуу талд нь өөр өөрсдийн гэсэн яг зүгээр нэг арай жоохон хятад хувилбарын компани юу үйлдвэр байгуулаад copy paste тий шууд copy paste чаачдаг гэсэн нэг Америк комедиан заяа хашин шагчаагийн хятад хятадд очиод тэнгуүтэ нэг юу яасан юм л та аавынхаа айс кримны компаниг хятадын салбарт хятадд салбар нээгээд тэнгуүтэй юм зүгээр нэг юм юу юм байна л да. Нөө трак гэдэг чинь машин. Ачааны машин. Ачааны машины ард ингээд айс крим зараад дуу мод яваад байдаг. Яг тийм юм баггүй. Хятадд ерөөсөө байдгүй гинэ. Яг тэрийг анх яг Америкийн юу франчайз яг одоо KFC шиг эрхийг авч тэгэж орж орж ирж мэрэл. Тэг яг зарж байгаа л ажилчид мэж хятад хүмүүс ажиллуулсан юм шиг бол Тэгжсэн чинь зүгээр л өөрсдийнх нь өөрсөн тэр юунд нь ажиллаж байсан хүмүүс бас нэг юм яг тийм машин авцсан заяо. Гэсэн яг урд нь ирээд зогсоод зараа шахац гэсэн. Тэгээ ерөөсөө шүүхтэж мөхтөх гэж шаангот ерөөсөө юу ч ингээ арга хэмжээ авдаггүй. Тэстийн одоо юуных нь те. Зүгээр хүмүүстэй нь ярьж марьцдаг ч юм уу те зүгээр жоохон танил тал малаараа ч гэдэг үү яг Монголынх шиг жоохон тиймэрхүү юм байдаг юм шиг. Тэгээд ингээд ерөөсөө шүүхтээ чудраг яаж махгүй Америкт бол яг тэгэж мэхэн бол шууд одоо шүүхтэд яг тэ энэ угаасаа ингэж болохгүй энэ бол юм уу тэ. Яг энэ хүнийг улаан цай хуулсан байна тэ. Тэгээд бизнесийн шууд 50 50 хуваачж байгаа шүү дээ тэ. Шууд бараг хятадууд бол хятад түнээсээ авахгүй шаачдаг бараг тэ. Тийм шүү дээ. Тийм юм ч байж магадгүй шүү дээ. Тэгэл амар тэгчдэг гэж лээ. Нэг сан. Тэрбум 300 сая хүн шүү дээ манидийн төсөөллийн аргагүй хүнтэй баста. Бүгдгийг нөө бүгдгийг яг нэг дор харуул яг бол тэр бүм нэг хүн зүгээр хятадын хятадын арт юм уу? Тэгээд яг хажууд нь яг Монголын яг хүн амыг Монгол улсын хүн амыг те зогсоогоод яг бүгднийг бас хятадынхыг бүгднийг зөвлүүлж байгаа. Тэгж байгаа шууд байлтал яг аа. <laughs> Тод бол дуусахгүй л те яг 300 смартаа шиг шаалга болох. Бүгд мань яг <laughs> тэр нөгөө нэг амар дэжгүй битээ смартаа. <laughs> Тэр зэйл нэлээ. Бүгд л гэж аах. Ер нь бол бүгд амар хөвчлөлтэй л тий. Аав хүү хоёр ээжтэй. Аав хүү хоёр ээдэг. Хүүхэд нь нүдэн дээр нь алгуулаа шашдаг. Маш хамсалтай толгой тослолдог шүү дээ. Тэсэн ч аав нь галзуураад бүр амар. Бүр амар алддаг шүү дээ алзуурлын архив тэр тийм яг нэрнгэсээ болж исэн гэж бодохоор тий. Болж исэн. Яг 300 хүн яг яг гэхдээ тэр бол яг үнэхээр яг нарийн хавцал байсан гэдэг тий. Түлхэж унгааж унгаал яг персүүд даваа талаас ашигласан шүү. Тэр үед яг нэг Европын соёл иргэншлийг ер нь яг грекүүд амар сайн хамгаалсан гэж ярьдаг байл шүү дээ. Тэгээг байсан бол одоо ингээд яг грекүүд хамгаалсан тул та персүүд ингээд цаашаа Европ руу нэвтэрч чадаагүй. Тэгсэн бол одоо одоо одоо тэр тэр хав одоо грек мрек тэр хав зүгээр тий мусульман тийм юм одоо хүртэл тийм байж ич магадгүй шүү дээ. Гэтэ сайн шүү. Түүх ер нь түүхээ мэд гэж бол амар шүү. Манай Монголын тэр Улаанбаатарт л ингээл зүр байлдаа мэлдэн болчихсон. Тэгээ Улаанбаатарт байлтаа нэг болог билүү? Хаана боллоо? Хяхтад болсон билүү? Яг нөө ямар нэртэй лээ? 20 20 20 он 13 он мон тэглүү дээ. 13. Яг 1911 онд Манж Манж Чингүрэн нурж унссан билүү дээ. Би бас сайн мэдэхгүй байна. Тэр нь тэр хавьд яг унаад тэгсэн чинь шууд монголчууд Тэгээ хятадууд ч манжуудын бас доорл байсан шүү дээ тий. Бас хятадын нэг хэсэг болсон. Үгүй хятадыг бүр ингээд эзэлсэн манжууд яг өөр засгийн газар гэсэн үг шүү дээ. Манжуудыг онгосон чинь монголчууд шоо тий бид нэр одоо тусгаар улс боллоо тий манжийг авч хайлаа тусгаар улс боллоо гэж зарсан чинь шууд хятадууд нас өөрсдөө тусгаар улс болж бас хятадын нам ам байгуулах байгуулагдлуу яла. Тэр үед чинь юу вэ? Гамин гаминдан үлээ Void гэсэн чирээсээ гамин зэргүүд гэдэг лөө. Шууд хятадууд Монгол руу төрөмгийлсэн юм л да. Шууд манч алга болгонд шууд Монголыг бас хятад хятадгаас авах гал яг тэгэхэд яг монголчууд хятадууд ороод ирсэн. Улаанбаатар эднэрт ороод ирсэн. Хятадын 10 мянган зэрэг үлээ дээ. 5 мянга болов. Хэдэн мянган зэрэг гэлээ? Мянган зэрэг ч гэлээ. Энэ нь бол нэг их биш байсан. 5 ав байсан юм уу? Тэгсэн чинь орж ирчээд шууд Монголыг зөвөр шууд энэ одоо хүрээнд төрж ирэл Монголч Монголч гэхдээ амар жоохон баг штэ зөвөр тий. Улаанбаатар ч жоохон тэгэл хэдэн зэрэг ирээл ингээд шууд ингээд Монголыг шууд ингээд хяналтандаа оруулаад тэнгууд шууд тэр үеийн нөгөө засгийн газар юуныхан тэр тэр үеийн л монголчууд Оросоос яг юу гуугаал тусламж гуугаал тэгээд тэгсэн чи хяхт гэдэг нөгөө одоо бомб улааны орсууд урдаас нь шууд яагаад ардаас нь шууд нөө их буугаар буудаал их буугаар амар буудсан гэсэн. Тэгээд ингээл хятад ингээл тараал явж хахад нь монголчууд нараас нь буудсан бодвол тэгэл нэг хэдэн 100 хятад зэргүүд байсан юм байна яг түүх мэддэг хүмүүс намайг амар муухай. Тэгээ яг тэгээ орж ирсэн чи яг тэр хүрээнд төсөн хит зэргүүдийг нь баруун өнгөрн гэд Орсын тэр үед яг Орсын нөө улаант нь цагаант ингээд цагаант нь болохоор хааны зэргүүд. Тий. Хааны зэргүүд нь зугтж жагаад Монгол руу орж ирээд Монгол төвчээс хилбэж байгаа буцаж улаантны зэргүүтэй байлдах гэдэг ороод ирсэн юм л да. Баруун өнгөрн гэдэг нэг генерал үгүй нэг тийм удирдахчтэй цэргийн удирдахч ингээд ороод ирцэн цэргүүтд байгаа. Нэг тэр орж ирэнгүүтээ шууд юг чөлөөсөн гэж аахгүй Улаанбаатарыг хэд дуудаас чөлөөлөөд тэгээ үйдснэ чөлөөлөгчөө цаашаа яваад ингээд Монголыг яаж магаад Монгол амир сонин тусуулаа шаатсан зөө. Тэснэ буцаад Оросуудтай баригдаад цаашаа яваад гсэн. Сэлэнгийн тэнд сэлэнг мөрний тэнд явж. Тийм тийм. Баригдсан баригдсан. Тэг бүр монголчууд нэр үнэхээр яг л азтай сонь тохиолдлоор тэр бүх учир яг тэр яг тэ учраа нэг тойр таарна гэдэг. Таарсан тий. Гэж яг тэгэл шууд тэр үед нөгөө нэг одоо хамгийн Монголд одоо хамгийн нөлөөтэй хүн зүгээр шашин Монголд тий шашны нөлөөтэй бог тааныг хаан болгож байгаа л тэгэл. Тэмүүтэ шууд ардаас араас нь ардын нам орж ирэл. Тэгэл шууд хоорондоо анхны долоо Зарим нь болохоор шууд капиталист нийгмийг яа юм аа гэдэргээд. Тэгвэл тэгвэл баг яах Оросоос хаягдах байсан баха. Тэ. Тэгэх тэгэх боломж ч олгоогүй байх л та шууд. Угаасаа Оросуудын Орос ах нарынхаа хүчээр тэ. Тусламжаар тусгаар тогтнол олцсон чинь тэгэл хариутай байл бариутай гэл яг Орос ахнарынхаа замаар л явна шүү дээ. Хөтөлцөл Ленин багшийнхаа. Тэгсэн чинь манайх чинь жоохон Америктэй яагаад төлөө. Харилцаа жоохон гүнзэрүүлчих гашаад. Нэг 2005 онд анхыг Жорж Буш ирэхэд жоохон тэгсэн шүү дээ. Монголд цэрхийн бааз барах барих чинь барих чинь. Тэр хүмүүс тэгэж юм шиг. Жорж Бушийг явуулчихасаа. Тэгэд бас амар сүртэй байсан те Америкийн ерөнхийлөгч ирж мөрөө. Хоёр нэстэг тэрэг Улаанбаатарыг баян ханаашаа. Тэр тэгсэн чинь сүүлд яг YouTube-ээр харсан чинь нөө нэг Call of Duty дээр байдаг амар нэстэг тэрэг л шүү дээ. Бүхнийг харж яадаг. Тэгэл хаанаас бол хаанаас шууд шахаар. Бүг юу? Үгүй нэг Америкийн нэстэг тэрэг гэдэг дээ. А нэстэг тэрэг юм да. Зөнөөгч нэстэг тэрэг. Ийм буутай хоёр хүн байдаг. Нэг нэгийг буугаар буугаараа ингээд харж нөгөөд нэстэг. Нэг нь болохоор дээр ийм камертай нэстэг тэрэг байсан юм юуны бас амар том бөмбөлөгтэй бөмбөг болохоор дрон нисээд ирэх гэж бодсон шүү дээ. Үгүй үгүй хоёр нисдэг тэр. Тэгээ Улаанбаатар хотоор бүр ингээд баахан яг Америкийн цэргийн юм 10-аас цэргийн баг нэр ингээд жирийн уц өмсцэн явааш хаа. Энд тэндгүй яваад. Гэтэ тэр бол хамгаалтынхын хүмүүс л байсан баг л та. Тийм тийм. Яг 10-аас яг нэг зэргүүч шиг. Нэрэлэгч бол бас сайн амгалах хэрэгтэй юм шүү дээ юм өн дээр те хүмүүлгийн дээвэр дээр нь бахан снайперууд гарч марсан шүү дээ. Тэгэхээр кино шиг санагдчих. Йоо. Энд донд гэсэн чинь яг нэг алуурч байгаа байдаг шээс те. Манайх одоо сая ерөнхийдөө жаала наадмын яг өмнө Орос хятадтай яг уулзалт хийсэн те. Гурван талт. Тэрүүгээр юу илээ? Яг харууллаа. Тэр чинь маш чухал юм байна. Би нэг юу л орж харсан байхгүй. Ерөөс ямар ямар мэдээлэлд итгэх юм мэдэхгүй. Тэгээ Оросын президент лөө президентийг юу гэдгүүлээ. А Кремлин дотор руу гээд. Аа. <clears throat> Тэгсэн чинь Путин чинь ер нь бол бүх юм дэлгэцсэн байл шүү дээ. Ингээд улс төрөө тэ эдийн засгаа шинжлэх ухаан ухаан бүх юм ингэж хуваалцъя тэ бүх юм хавжүүлээгээ Баярмарт амирх төслүүд бэлдсэн. Тэгэж нээж байгаа юм л шүү манайх манай юунд Монголд. Боломжуудыг эдийн засгийн том бол томруулъя гэдэг ийм нэгдсэн юм тийм одоо юу тийм United цуул уулъя гэж. European Union ч юм уу те. Евразийн уулъя гэж. Тиймэрхүү юм дэлгэсэн юм л шүү. Аа нэрээ. Ирээдүйд бас тэгээд яг манайхыг зөв яваа те. Яг л авах гээхийн ухаанаар л гэсэн чинь бас аа манай ОС юу юу гэдэм бэлээ. Манай талаас хэлж байгаа ер нь улс төрийн үг нь болохоор яг ингэж хүндэтгсэн. Юуг бол амар хүндэтгчихлээ. Манайх одоо шууд урд өмнө хамтдаа бүтээсэн шууд дайныхаа тухай шууд эхэлж байгаа юм чаа. Бид нар тэдэн он тэдэн он ингэж хамтдаа ингэж байс хүчнэр ингэж яасан гэж эхэлж эхэлж шат. Үүнийг талархдаг гэдэг талхлаа оруулж оруулж өгвөл. Тэгээд нэг нэг бид нар заавал танд тус болно гэсэн нэг тиймэрхүү мэд юу юу шүү дээ ямар нэг юм дээр би танд би тантай хамт шүү ч юм уу тий. Яг тийм өгт юм бэл манайхаа. Улс оронтой бид Орос улстайгаа ингэж хамт шүү. Тэрийг сэргээжил. Тэр дараа жил бол бас сайн хөгжинэ гэсэн прогноз заадаг шүү дээ. Прогноз. Оюу толгоон стейж 2 эхлэв. Стейж 2 эхлэх юм бол бүр стейж 1 ч юм манай Монголын эдийн засгийн амар GDP-г амар Тэр чинь тэгээд stage 1 нь одоо явж байгаа лөө. Одоо одоо энэ зогсож байгаа stage 2 руу одоо орох гэдэг байхгүй. Тэр зүгээр нэг төмөр зам барьцдаг юм бах та. Хараа тийм ээ. Зүгээр л амар энгийн тэрийг яаж бүр тэгэж амар ус төржүүлт юм бол те. Тэр яг нэг мөнгөний л ашиг сонирхол байж тэгж юм те. Бас мөнгнээс гадна нэг бас төлөвлөлт бас хэцүү хаа. Яаж төлөвлөж доогор юм уу хөөг л. Доогор наа. Тэгээ одоо метро ирнэ, метро ирвэл хаана? Улаанбаатар хот. Улаанбаатар. Манай оюутлогыг ирсэн ш төмөр зам. Гэн тийм. А оюутлог юм. Аха. Доошо ухдаг юу? Үгүй зөвл төмөр зам нь ирсэн ш. А юунес орж ирдэг юм? Хаттай холбогдно гэдэг. Тэгээ одоо зүр нөө ачааны тэргээр явуулдаг үстэй. Тийм тийм тийм. Тэр цөмөр арай л тэнэг ш. Амар цувцсан ба хамаагүй. Нөл тоос моос ш. Авч ийн авч ийн гэсэн зураг мураг. Тэний ашиггүй дийл хийж байгаа хаа амар ашиггүй байл. Арай л хямдхан өгж байгаа гэж байна. Гэхдээ та IQ тэгэл. Гэтэ хөлчгийн толд нэг хөлч нэг хөлчжүүл те. Гэтэ сайн том нэг хөлөө өргөжүүл арай арай амар болно шүү дээ. Энд зөвсөлтөж 5% тав болно дараа жил. <laughs> Тэг энэ энэ жилийн хэдэн хувьтай байгаа юм шиг санагдаж байна тийм үгүй аашаа. эдийн засаг. Монголчин дефакто бат билег. 13 оны мэдээлэл 11% тест тэгэхээр 14 15 бол 11-с дээш л баг. 17 8 юм. Эдийн засгийн өсөлт үү? Үгүй инфляц. Инфляц аа. Эдийн засгийн өсөлт мэдгүй амар буурсан шүү дээ. 2016 оныг 5% гэсэн баг. Амар э, нэг сэргэдэг баатрууд болоод яг хэд хэдэн онд эд үе шалаа 11 он болов Гэтэ тэгэл юу юм бэ? Тэгээ тэр бол зөв хөөрл байсан тэ хөөсрөл байсан юм шүү. Тэгээ угаасаа хөөсрөл үстэй. Монголд нөө нэг төрөлцсөн эдийн засаг гэдэг үлээ тэ. Diversified аашгүй. Ян зүрийн үйлчлэгээ, мүлчлэгээ бүх юм ингээд яг сайн хөгжөөгөө болохоор бас тэ. Ганцхан юмнаас хамаарат юм л да. Ганцхан том юмнаас. Инфляцийг нэг баян яг тэр нь явахгүй байсан ч гэсэн ингээл яаж игээл өөрсдөө ингээд байлгах жахлах хэрэгтэй байхгүй тийм инфляци баг байлгаал өөрсдийн зүгээр зүгээр Монгол хүний цэвэр гар гараар бүтээсэн хонхон ус үгцсэн ш өөрсдийн гэсэн брокер Тэр яг барууны яг тэр бодлого сайн өгчсэн баха. Би одоо улс төрийн <laughs> улс төрийн судлаач юу би? Би хин Шоустрын судлаач. Мэн бол маркетингийн юг муу дүнтэй төгссөн л биш та штэ. Гэтэ өөригөө бас тэхэн жааш штэ. Тэгэл сорч болно. Хонконг Хонконг бол хүн үнэ. 100 жилийн гэрээгээр зүгээр авсан байл ш тэ англичууд британчууд гэрээ нь юу дууссан байл 100 жил нь дууссан ш 97 онд хятад а тийм тийм 90 хүлээлгээ өгсөн ш Өөр юм болж. Англи э, ер нь Монгол ер нь англи дүртөөг болохоос монголч ерөөс их британтай хэзээ ч тань хийж байгаагүй юм л шүү дээ. Газар зүүн байрлалаараа хятад орс гээл те. Монголтой л хэзээ ч байлдахгүй шүү дээ. Эхлээл эхлээ хятад юм орстой л байлдаж шүү дээ. Монголыг зүгээр сонирхдаг ч сонирхдаг шүү дээ. Миний зүгээр л аслагдсан газар байхгүй те. Британчууд бол зөвөр дэлхийн түүхэнд бол бас Африк, одоо Америк, Америк ТВ, Австрали, Австрали тэр хавь зүр арлын орн орн ер нь л бүгдийг нь хүчинцсэн юм биш шүү дээ. Бүр хүмүүсийг бүр зүр геноцид гэдэг шүү дээ, тэ. Бүр хомрохлон бүр яг Гитлер мэтлэрээс ч олон алсан баг. Тэгэл зүгээр шууд э, ингээл нэг арал дээр хурж ирэл тэр арал дээр ингээд сахар сахарын юу сайн суудаг. Тэр чинь ямар арал байлаа. Фижи Фижи арал дээр сахарын юу ургаад хамгийн тохиромжтой гэдэг юм л да. Тэгэл тэнцэн шууд Фижи арал чинь бүр нэг тийм арлын хүмүүс шүү дээ тий. Яг нэг Австралийн тэр авь. Тийм арлын хүмүүс тэр шууд баахан энэтгүүдийг авчирангуудаа энэтгүүдийг шууд боолчлоод тэнцэн ажилуулад эгтгцсэн юм л ш. Тэгэл яг зүр тэрнээс олсон сахарын британчууд хурааж аваад тэгэл олон улс зараал. Тэгэл юу амар баян улс. Энэ л баян улс. Баян сервисээ бүр яг хамгийн одоо тийм сайн хөгжилтэй хамгийн сайныг ингээл авдаг байсан баг шүү дээ. Хамгийн том орн гэдэг тийм. Тийм тийм. Тэгэхээр одоо нэг одоо одоо болохоор бас ингээл өдөртэй явааш хаа манай Монголд болохоор яг ямар ч тийм нөө юу байгаагүй юм шиг. Одоо ямар ч хот суурь мөр баг те. Нэг төвлөрч чадаагүй. Бүр яг төвлөрөөд бүр яг төвлөрсөн эдийн засаг бүр сайн ингээд хөгжөөд бүр баг те. Лондон хот ч бүр 2000 жил мөлийн өмнө бэж л байсан шүү дээ. Лондон, Ром, Мом. Тэ. Тэр бол одоо хүртэл ингээл яг Ромын үед бас л амар байсан мөлий. Ромчууд бол Гректийг хамгаалсан юм тийм. Зүгээр л бүхнийг хатуугаараа шийддэг байсан. Тэр үе нөгөө нэг Александрийн тэр үеийн цэргүүд нь бас амар шатдаг тийм. Амар урчаад тийм. Тийм Александр гэдэг нүг шар устай юу? Тийм тийм Colin Farrell-ийн тоглосон. Тэр үеийн жадруу зүгээр гүүл новшин шахах тийм. Европуудын тэр яг өөдөөдөөсөө шаалцдаг л тэнэгтэй. Өөр хэдэн он хүртэл баг тэгж өөдөөдөөсөө шаал. Бараг дэлхийн 2 дугаар дайны үед л бараг л Монголын арим шиг одоо нэг хөдөлж гисэн гэж л шүү дээ. Европын армууд. Тэрнээс бүр юу н зевсэг нь бүр амар болчиход байгаа чинь л яг дээр үеийн аргаараа байлддаг. Яг Франц дэлхийн нэгдүгээр дайнд Францын цэргүүд мэргүүд нь гэсэн чинь яг бүр тод цэнхэр хувц хувцтай зөө бүр. Тэгсэн чинь англичууд нь болохоор арай арай жоохон юм лонгтод л. Арай нөгөө нэг шар юм хувцтай яг нөгөө цэргийн канвас цэргийн хувцууд шүү дээ. Тийм хувц хувцтай. Германууд нь болохоор яг юм саарл яг хувцтай. Зүгээр тийм стайлиш цэргүүч яц те. <laughs> Hugo Boss-ийн юу дизайн чатсан дэлхийн 2 дугаар тэр нөгөө юуны. Тэ офицерууд нүнэн тийм ганхан биз таньшаад ганхан алуурчаад юм байна. Тэгэхээр нэгдүгээр дан тэгээд яг буунар буун амар болсон заяа. Яг дээр тэгсэн чи яг Францын цэргүүд зүгээр л яг Наполеоны үеих шиг байлдах гаш байгаа. Бүгд тэрийг өгч мөхөө бүр нэг өдрийг 40 мянган хүн өгч мөхөө шагаа зүгээр тэнэгцсэн гэж бүр зүгээр л тэгээ бүр дэлхийн нэгдүгээр дайн нэгэд яг окопны дайн болоод ерөөсөө нэг тэ хэдхэн 100 метрийн яг окопны цаана ингээд хүмүүс ингээд юу Крисмсээр ингээд нэг нэг орой баста германчууд нь англичууд руу ингээ гарч ирээд жоохон жоохнороо гарч ирж байгаа хөдөлмөмбөг тоглож байгаа юм шиг. Нэг нэг өвдгсэн гэж хэлж шээ. Би хоорондоо бэлэг солилцсон байлцаа. Аа. Гэж 4 жил бараг тэгж байл та. Тэгэхэд чинь Орос бүр дампуураад дэлхийн нэгдүгээр дайнд бас байлжсэн байл та. Турк хөл мөркөттэй. Герман өөрч германчуудтай л үү? Тийм баха. Польшуудтай ч л үү? Ер нь байлдаа шагаад ирсэн ээ. Тэгээд Оросын хаант улс нурал яг Ленин эднэр гарч ирсэн гэсэн. Тэгэхэд л дэлхийн нэгдүгээр дайм болж ахт бас яг манж гүрэн бас ингээд сүр сүр шээ. Тэрнээс өмнө юм байна бүр. Тэгээд чи англичууд бас амар хятад руу Хонконгийн нийцэлж мэтлээл. Хятад хятад баахан бас хятадын юг бас баахан алж малсан юм шиг юу ярьж байгаа юм шиг орч байгаа гэж байна. Тэр амгүй шүү дээ. Дэлхийн 2 дугаар дайнд л яг Монголын 13 дугаар зууны айрам зүгээр ингээд нэг юм жижигхэн яг тий 20 мянган хүнтэй яг юм яг нягт юм яг нэг баг шигтэй ажилтдаг яг тийм айрам ингээд бүр ингээд гяс гяс ингээд амар олон газруудаар шаагаа шаагаал мангар хурдан явдаг. Морины урдаар л явж байгаа юм шүү тий. Дахиад нэг зэрэг ядч дор хаяж 2 морьтой байдаг байсан гэлээ тий. Тэгэхээр тийм шас шууд морил цоцсон шууд ингээл явал зүгээр тасралтгүй фрэш морин дээр явал. Тэгэл амар олон харим зэрэг олон хот руу дайрж байгаа юм шиг ингээд нэг харим ингээд бүр Европыг яг төвөөс юм л шүү дээ. Яг одоо нөө Түбэдэ жанжим бат батхан блөө. Батхан. Байлтны арга барилаа. Батхан байсан те. Эхлээ зив зив жанжин сүбэдэ. Зөөр нөө нэг хоризмыг байлдан дагуулж хагаад Тэгээ яг нөө тэнч нөө юм уу Чечен юм уу Кавказ ингээд яг нөө Каспийн тэнгис гэдэг шүү дээ. Яг тэр аваар хоризмыг байлдан дагуулснаа зүгээр Чингис хааны яг том аримны зүгээр яг 20 мянган үнэл яг зүбэдэ зэв юу яваал. Жанжаа хоёр яваал. Тэгэл Кавказ руу гараал Кавказын уулаар ингээд явж хагаад цаана яг Орсын айрам ингээ хүлээжсэн. Орсын вангууд нэгдсэн. Тэгээ ингээд байдсан чинь Орсын вангуудад тэр авийнх нь юунууд бас жоохон нүүдэлчин тийм юунууд улсууд байсан юм байна л да. Жоохон бас монгол шиг тийм улсууд ингээ байжсэн чинь тэд нар орсуудтай нэгдээд монголчуудыг ирж байгааг мэдүүлээд Кавказ ингээ давж ах хооронд нь газ цуглараа шатсан цаана яг хүлээжсэн юм л да. Яг Кавказын нураг даваал гараад ирсэн чинь ингээ том айрам хүлээжсэн. Тэгэнгүүтээ шууд ингээ хүмүүсээ уулзуулсан юм байна л да. Дундаа уулзаал. Тэгэл монголчууд нээр тэ та нар одоо яамаа алаа шимал тэ зүгээр агараа тэр гэж чинь тэнгуүтэй нөөдөлт нь хувилцах гэсэн нөгөө нэг арай жоохон нүүдэлч маягийн хүмүүстэй нүүдэлч анханд үс хүмүүс гэдэг те энэ орсууд та нарыг дандаа яаж та нараас ингэж орсууд дарлуулж амьдэрдэг үстэй орсуудыг нийлээд яа юм аа тэгээд үл олц олц юугаа хуваая гэд тэнгуүтэй шууд орсуудыг шууд гөрөөд нөөдөлтөнд шууд нийлж байгаа хамтарч шаагаад тэгээд бүх юмын шаангуудаа нөгөөдөлтөө ол зомгийн нөгөөд явуулснаа араас нь 3 хоногийн дараа дахиж тэднийг аллаа заяа. <laughs> Тэгээ монголчин хоёулынгийн шаагаа тэгээ ингээ бүр орсроо орцсон гэж л шүү дээ. Тэр аваар яг орсоор ингээ яга буцаад ирсэн юм шиг л. Буцаад ирсэн. Тэгээ зэв жанжин гээд нас ороод. Тэр сайн явсан л тэ. Газар гидсэн байх шүү. Тэр ирчээрээ шууд ингээл яваал итгэсэн. Тэгээ дараа нь яг Чингис хааны яг ач хүн Батхан яг залуухан хаан. Тэгээ шууд яг өмнө яг Европ Оростой байлдж исэн яг Сүбэдэж жанжинтай. Цуг дахиад Оросыг яваад тийшээ дахиад явъя гэлтэй. Тэнд гой шаажина. Тэнд сонин шар үстэй хүмүүс үдэм юм. Анх удаа европчуудтай яг тулгарсан баг энэ баг. Яг монголчуудыг яг нөө нэг яг тэр жилал адийн нөлөө Тийм <laughs> тийм. Тэрийг бүр солруулад ингээд бүр нөөч ингээд зүгтцэн шүү дээ тий. Тэхээсээ өмнө тэр чинь бүр амар том гар бүр Европуудтай амар шаалцдаг байсан юм л да. Нөгөө юуны загалматны ая ингээд бүр Европууд ч нэ юм уу эзэлсэн Иерусалим ариун хот мотыг. Иерусалим чинь гурван шашны ариун хот юм билээ шүү дээ. Юудын, Евдэ шашны, еврейчүүдийн, христийн шашны, тэгснэ лалын шашны гурвангийнх нь яг ариун яг тэнд яг бүгднийх нь шашин нэг үүс ер нь үүсэлтэй юм чухал ач холбогдолтой. Тэгээ бүгд тэрийг ингээд тэр хотыг яг яахыг яадаг тэгээд тэгээд ингээд алдчихсэн үед нь яг зүгээр гинт европчууд ингээд тэр жилалаадинтай бас ан ман шаалцдаг лээсэн юм л да. Тэгсэн чинь гинт жилалаадин бүр байхгүй болоо шатс гэсэн. Цаанаас нь бүр тэгсэн чинь европчууд нь бүр тэг зүүн зүгээс юу лээ ариун ариун Паулын юу юм айрам ирж байгаа мэрж байгаа. Бас нэг өөрийн христийн юунууд зүүн зүгээс бид нарыг аврахаар ирж гин гэсэн чинь зүгээр хизээч харж байгаагүй зүгээр тийм сонин нүүдэл чинь зүгээр тийм хүмүүс байсан. Тэр нь монголчууд нөгөө талаас нь лалуудыг шаагаад тийм үе шатсан. Тэр бас сонин л юм тийм бас. Чөө сайн унссан шүү дээ. Мань юу сонссоохгүй. History podcast. Аа тийм бид. Hardcore history гэдэг Тэрэн дээр дэлхийн 1-р дайм байны тухай. Тэгээ Чингис хааны ер нь Монгол Монголын эзэнт гүрний байлдан дагуулт Монгол. Тэ Монголын эзэнт гүрний одоо байлдан дагуултыг яг нөгөө бусад улс орнуудын зүгээс битсэн. Ер нь бол амар хэрцгий талаас нь яг тийм талаас нь ярьж илвэ. Чингис хаан бол зүгээр л тэ. Чингис хааныг одоо ингэж амар бас цайруулж ярьдаг ч гэсэн тэ. Үр дагавраас нь болж ингэж сайн юмнууд гарсан л та. Гэхдээ яг тэр үед яг тэр хотод амьдарч исэн Э, гэр бүлүүд тэр хүмүүст бол ямар санагдчихсан бол гээл те. Тийм өнцгөөс нь яг амар яг юу талаас нь нүдэрээ үдсэн хүмүүсүүдийн тэмдэглэл мэддэглэл тэр үеийн юунуудаас нь амар детальтай ярьж марцсан. Нэг удаа бүр тэгжсэн гэсэн Монгол заяа. Нөгөө 29 улсын нэг хотод ингээд эзлээд Бухар улс Бухар хот мэтэл үү. Тэр авийн нэг хотыг эзлэнгүүтээ монголч цэргүү зүгээр ингээд амар олон хүмүүсийг зүгээр ингээд алж ирсэн. Гэсэн нэг ингээд том ингээд сүм шиг газар заяа орж ирэнгээ баахан яг хорийсэн хүмүүс одоо тийм юу төрк төрк гаралтай хүмүүс байгаа шүү дээ тийм 20 30 30 хүмүүс донд нэг монгол зэрэг орж ирснээр сэлмээ мартцсан заяа. Та нар хөдлөж чадахгүй шүү. Та нарыг алах шүү гэснээр боцож орж ирэнгүүтээ угаасаа алах гэжсэн заяа. Тэр хүмүүсийг алах гэж орж ирснээр нүүдл ингээ айцсан байсан. Та нар наа наяг зогсож ий гэснээр буцаж сэлмээ авч орж ирснээр бүгдийг нэг нэг нэгээр алсан. Тэр хүмүүс нь зүгээр л айцсан зүгээр л тий. Яг тийм бахтан газ барьж авах авч чаддалгүй тийм бүр ингээ айцсан. Амар сэтгэл зүүн дайн тий. Сэтгэл зүйн бүр амар дайн хийдэг байсан. Чингис хааны бүр хүн алсаргаад амар стала шатсан тий. Халаа шүү та нар. Аа зогс гээл зүгээр тий. Тэнгүүт нөгөөдөл нь яг угаасаа алуулах чиж алдах юмгүй шүү дээ тэр үед бол тий. <laughs> Тийм байж зүгээр алуулчихдаг шээ. Тийм тохиолдол санартын бол гэнгста юмнууд хийжсэн байгаа шүү дээ зүгээр л тий. Зүгээр л гэнгста 40 бараг 40 сая юу лөө. Тэр үеийн дэлхийн бараг хэдэн хувь гэлээ? нийт хүн амын бараг 10-ны 10-ны бараг 10 хүн болгоны 2 моёрын бараг алсан юм шүү. Тэр үеийн бараг тэгдэл амир. Яттад бүр ингээд зүгээр хүмүүсийн арга ясаар ингээд зүр уул босгосон байсан гэж хэлж байна. Ингээд бүр ингээд монголчууд Бээжинг эзлээд тэгээ Бээжинд бүр ингээд амир Бээжинсэн бараг тэр үедээ хэдэн сая хүнтэй байсан гэлээ. Бараг сая мая хүнтэй. Одоо Улаанбаатар шиг тийм бат. Тэгээ эзлэнгүүтээ бүр ингээ баахан хүмүүсийг алаад заяа дээ. Алчаа монголчууд нь яваадагцсан. Тэгээд тэгсэн чинь бүр 29 улс 29 руу дайраг байхад 29-аас юунууд явсан байл худалдаач. Тэгээд хятад гэж амар баян улс байдаг гэж дээ. Тийш очиод те худалдаа хий те тийш очиод үзээд тэргээд зүгээр нөө жоохон спай маягийн хүмүүс ингээ явсан юм байл та. Тэгээ очисон чинь ингээ Бээжн рүү ойрчсон чинь ингээ зүгээр ингээ бүх газар ингээ шавартай болоод ингээ зунгаарлалтад тэгсэн байл та. Шууд ингээ чигдэж мэгдээ яагаад ингэж байна гэсэн чинь зүгээр тэр нь зүгээр хүний цогцсон ингээд задраад ингээд тэр хүний тос өөх тос нь ингээд газар чингэсэр хагаад ингээд бүр ингээд нялцгаа болоо газрыг бүр тийм болгоцсон заяа бүр ингээд намаг шиг болгоцсон. Тэгэнгээ очиод холоос харсан чинь нэг тийм цастай уул шиг харагдсан байл та. Тэгээд тэр уул руу ойртоо харсан чинь зүгээр ингээд ясаар ингээд овоо босгоцсон бүр мангар том. Яг монголчууд ирээд зүгээр амар өв олноор нь устгах гэсэн мөлий. <laughs> хүмүүсийг бол хүмүүсийг бол зүгээр хайр наригуул алдчихсан байна. Тэгээ тэр үе тэгэж бүр ааснаас олж бүр дэлхийн дулаарлыг бүр багасгасан гэж хэлж дэлхийн температурыг Чингис хааны байлдан дагуулт зүгээр ингээд тэр үеийн одоо бүх одоо хот суурин газрууд чи ингээд одоо нэг тодорхой хэмжээний одоо бас агаарын бохирдол бохирдол ингээд юм юм гаргаж штэ тий нүүрс юу гэдэг лээ CEO тий нүүрс хүчлэл үү үгүй юм дэмөө байсан шүү дээ зөвхөн дэлхийн дулаарлыг жоохон багасгацсан байдаг шээс зүгээр температурыг тэгсэн гэж байна. Бүр тэгээд амар шүү. Гэтэ яг хувлаа хаан бол бас яг тэр юг эзэнт гүрний гүрэнд бас яг шин шин яг хэдий ч хийж байгаагүй шин юмнууд хийжсэн байлаа. Юм уу? Анхны төвлөрсөн банк байгуулжсэн. Цаасан мөнгө зөнг. Тэр үед ерөнхийдөө бол ингээл зоос моос алтан алтан малтаар ингээд яг яадаг гэсэн. Алчаа амир хүн ч тээ. Тэгэл эхэндээ бол ингээд улс болгон ингээд зоостой байдаг гэсэн юм л да. Монголын эзэнт гүрэн бас цагаатаа улс хүмүүс гэл те. Ил хаант улс эдгэр гэлээд шүү дээ те. Янз бүрийн одоо Юан их Юан гүрэн чинь бол хувлаа хааны те. Алтан алтан орд улс хүмүүс чинь бол яг Орос шүү дээ. Ингээд амар том байсан шүү дээ бүр дэлхийн. Тэгэхэд яг нөө ихэнх нь бол яг зоос хэргэлдэг байхдаа яг хувлаа хаан болохоор яг та нарт бүх алтнуудаа надад өгөөд оронд нь юм цаасан тэмдэгт аваад Тэгээд бүр уус орныхоо бүх алтыг төвлөрүүлээ. Мангар амар их алттай болсон гэж лээ. Тэгээд анхны анхны яг төв банкыг барьсан байгуулсан. Тэгээд ингээд бүх хөглөө хааны одоо ер нь бол Монголын эзэнт гүрний тэр газар нутагт бол тэр яг цаасан мөнгө бол яг тэр алтыг илэрх одоо нэг яасан төлөөлсөн. Төлөөний бичиг болсон. Тэгээд яг цаасан анхны цаасан мөнгө болсон гэдэг. Өөр ч бас яг амар сүлжээ, өртөө сүлжээг амар төгс төгөлтөрч үзсэн. Зүгээр Европоос нэг жил явдаг газар баг яасан 2 сард очсон гэлээ. Европоос нэг тийм Ромоос ч үлээ бүр Итали метадаас бас нэг хүн Европоор явсаар хагаад Монголын эзэнтгүрний юунд одоо орж ирээд одоо нэг юм мөн яг Казахстан ч тэр хавьд орж ирээд шууд Казахстан биш ээ. Юу лээ? юу ч гэсэн 2 жил явхаар газар заяо. Явхаар газар 1 жил 2 сар явсан гэж аахгүй. Монголын юунд орж ирэл шууд дипломат хүн байна гэж шууд амар хүндтгэл дандаа шинэ морь ингээл унаалал унаалал нэг одоо нэг 40 км-ийн зайтай ч юм уу те. Нэг морь ингээл яг 40 км яваал янгууд шинэ морь хүлээж идэх тэгээд бүр ингээд нэг нэг өртөнд баг 200 300 ингээд бэлэн моринууд үйддэг гэсэн үг шүү дээ. Шууд тэр хавьд ингээд гэр мэр ингээд хаанч явсан ингээд шууд ингээд хонхоор тийм бүр буудал газруудтай заяа. Оронгууд ингээд дээд зэрэглэний орж мараа уух юм хамаг идэх уух юм. Марко Пологийн тэр нэг ном бид юм л. Бэрүүд гарч ирсэн гэж. Монголын Монгол орчуулгатай. Орчлонгийн юучлаа. Орчлонгийн элдв сонин гэсэн. Аа тийм. Тэгээд зүгээр тэр үедээ бүр яг зүгээр амар шин шин юм. Тэгээд тэр тэр ингэж өртөө сүлжээ чинь яг яг тэр систем болохоор яг интернет интернетийн яг систем гэж л шүү дээ. Олон юм гэж холбогдох. Ингээ сүлжээ. Тэр системийг яг анх яг интернетийг баг э, яхад нөлөөлсөн. Арим нь бол зүгээр яг 20 дугаар зууны арим шиг байсан байсан. Европод тэр үед л э, яг яг нөө зэвсгийн үед бол биш л дээ. Гоё л гоё л ярьлаа шүү дээ. Өөрийгөө ярахаар ингээд өөртөө ихтгэлгүй шаагаад даа. Нэг сайн мэдхгүй болохоор сонссон юм л ярьж байгаа л дээ. Гэтэ яг ингээд тиймэрхүү юм сонсохоор амар гоё өгдөгтэй. Яг түүх юм амар сонирхолтой. Хоёул яг нэг сонирхолтой байна. Баг багт яг манай түүхийн <coughs> түүхийн багш гоё тайлбарлалт байсан л та. Яг 300-г яг бараг киног нь үз гараагүй багт л үзсэн юм шиг шээс. Яг бүр үзүүлж амар урт хугацаараа үзүүлж үзүүлж байгаа. Нарийнхан юм ягаар За ингээд надаа нааша миний өдөөс 5 5 банд гараад ирм хараад ирсэн шууд. Хаалган дээр нарийнхан зайгаар шууд гэсэн өөрөө ганцаараа зогсон гоо та. Тэ та нар тавуулаа байсан ч гэсэн би ганцаараа яг энэ жижигэн зайд хамгаалж чадчих байгаа сте гэдэг. Тэгж үзэж. Яг тийм 300 юм тийм баатарлаг юм болж исэн болж исэн. Зүгээр л номноос бас гадуур яг тийм бүр гой зааж идэг шээ. Тэгэхээр бас яг би бас жоохон түүхийн тийм заах ер нь жоохон сонирхолтой шүү дээ. Одоо ч нэг хүүхдүүд чинь одоо Гэтэ мань багшийн дээдэд явахгүй л дээ. <laughs> iPad чуулаад байгаа шүү дээ Америкчууд чинь. 10 жил хүүхдүүдтэй iPad чуулдаг. Хөдөл нь app map хийдэг бол тэрийг амар хөгжүүлж байгаа шүү дээ. Америкт л бас энэ нэг 50 мужид болохоор муж болох нэг гэж тийм education юм дээр тал дээр тэгж хөгжүүлдэг тийм бодлого байдаг л байдаг те. Өөр өөрсдийн гэсэн үү? Тийм байдаг. Бүх бүх юм нь мужаар мужийн хууль, мужуудын хууль, state law Тэгээд нөгөө нэгдсэн улсын федерал юу гэдэг чинь би нөгөө нэг House of Cards гэдэг тэр үзэж байгаа. Тэр бас гоё кино л шүү Америкийн. Тэр засгийн газрын бүтцийн талаар. Ойлголт. Конгрессмен конгрессмен нэг хурал юм уу те? Юу нэ? Конгресс чинь хурал уу? Тийм конгресс тийм конгрессийн конгрессийг гişүүлэх юм уу те? Аа. Тэг ингээд амар олон гişүүнтэй байт юм шүү те. Бараг хэдэн тонн гар байхаа тийм 200 хавцаа бүр амар ихтэй. Тэг ингээд дүүрэг болгоноос Пенсильвани мужийн нэг дүүргэс ч юм уу тийм нэг дэвшигч дэвшсэн. Аа тэгэл одоо тойрог тойрог гэсэн үг өстэй тий. Тийм Вашингтон төлөөлөл тэгэл яаж ажлын байрыг нэмхүү гэл. Конгрессийн сенатор гэдэг лөө. Конгресс мембер гэдэг лөө. Эсвэл сенатор гэдэг чинь Конгрессменээс сенатор болдог хөөхгүй. Сенатор нь сайд юм хайш. Амар том сайд болол. Одоо монголоор л ярил шүү дээ. Тэгэл арай илүү албан тушаалтай арай тийм их мэдлэлтэй хааны юу цархин зарцуулахыг мэддэг л Тэгэл амар их ажиллаж. Тэр бол нөө federal government шүү дээ тий. Яг одоо нөө нэгдсэн улсынхын засгийн газар. Э, тэр чинь нөө. Тий. Тий шүү дээ. Тий яг дот тэр зэт бүтсэн. Америк нэгдсэн улсын яг засгийн газар шүү дээ. Том хамгийн гол нь. Тийм ээ. Вашингтон яг тий. Federal. Бус нь бол дүүрэгт бол юу их нь бол хамаагүй өөрсдөө дураар байж болох юм шүү дээ. Тэг тэр бүтц яг тэр нөө одоо нэг механизм яг одоогийн механизм шиг л ажиллаж байгаа шүү дээ тэр улсын одоо юу тэр нэг одоо аппарат байгаа шүү дээ тэр аппаратанд нь ингээл хүмүүс суугаад яг нэг том машиныг ажиллуулж гэнэ гэсэн үг шүү дээ яг тэр нь яг систем нь ер нь их амар сайн юм шиг санагдчих надад Америкийн угаасаа үндэс суурна тэгээ бүр яг одоо яг ер нь бол худалдаа 8 тэгээ шинэ оригинал санаа гаргаж ирэхдээ шинэ санаа шинэ шийдэл тийм юм амир хөхүүлэн тэмцсэн тийм эрх хүний зохиогчийн эрхийг хамгаалдаг дээдэлдэг яг тэр нь угаасаа яг тийм байхаас ч өөр аргагүйсэн баг л та анх яг тий шинэ улс бий болж байгаа шүү дээ тий 200 хэдэн жилийн өмнө тий тэнгуут чи ингээл яг эхлээл нэг шинэ боломж гаргаж ирж идэл хүмүүсийг татна шүү дээ энээр яг нөө европын бас нөө засаглалаас яг шинэ чөлөөтэй буу муу чөлөөтэй шаадагтай. Ер нь бол тийм л одоо чи Америкч одоо 300 300 тэрнийхээ юугаар л яаж байгаа гэж. 320 морь юу? Америкч. Баха 300 өрөг баха. 300 гарсан юм шүү. Яг Америкийн нэгдсэн улс чинь 1776 онд яг улсаа томхоглосон гэдэг л тийм. 300 сая хүнтэй. Тэгэхээр чин 300 жил болог байгаас тийм. 2076 онд 300 жил болж штэ. 300 сая хүн амтай. 350 хүрэх гэж байгаа гэж. Одоо баг 50. Хурдтай өсөж байгаа. Саяхан л 300 гэжсэн штэ. Бараг 2005 маа. Сайн болж болж штэ. Бүтцэл амар. Тэгээд шууд хүмүүс ингэж нэмэгдэж байгаа штэ. Зүгээр төрөл төр биш. Бас ингээ Америкт хүмүүс иргэн болж байгаа штэ. Тэгэхэр ч юм уу Ер нь Монголд ингээ хүмүүс яг ингээ цагаач цагаачлалыг дэмжүүл яг бол дэмжих хэрэгтэй хаа. Монголчууд э, өөр монголчуудыг бас явал Тэгээ бүр дам монголчууд ч ер нь зүгээр Аз ер нь бол Орос ч юм уу те Монгол улсын иргэн болж болох юм болохоор яг тийм. Тийм ер нь бол тэгвэл ер нь бас ашигтай шүү дээ. Тэгээд бас тэр хүнээс их хэсэг тусаа төрөлжүүлэх те. Яна хоёлаа шалаад Хойлоо зөөр дүүжлүүлэх байх. Цусаа төрөлжүүлэх юм. Олж утгаш. Цээртэй юм. Копи. Колони колонизм яг колони аргаар гэдэг тийм төхөөрөмж. Монгол хүнийг яг нөө төгсрүүлээд өө. Судлааны эрдэмтэн шинжилгээ хаана яа. Зүгээр ингэдэг бол яг хаа зүгээр нөө өрийн шингэний сухлаа гэдэг бол яг хаа. Сухлаа шиг ингээд зүгээр ингээд бүх өрийн шингнүүдийн ингээд холж жагаад тэгээ колони аргын тийм бүр бас технологиор бас судлал те монголчууд. Зүгээр давг төржиг зэрэг колондоо шахахгүй тий. Шүн баяр тий. Бүх амар амар гараад дурчин за. Тий. Колон бид амар хольж байлаа шахаад байна шүү. А тэгвэл яг ген өөрчлөгдөхгүй мэнэ. Гэтэ штэ ер нь бол ген холж явах хэрэгтэй байна. Тэгж л бодож. Би бол нэг Африк генийг бол Монголд бол сайн ингээл тий гоё кивигийн намнаа байж гин тий. Өөрчлөн тэгэл гоё. Африк генийг бас аммаар биш тий Монголд. Тий. Би л Африк генийг авмаар байгаа. <laughs> Ялангуяа тэр боов ин. <laughs> Тэр боовроо тэр нэг жоохон Африк юм шахуултай. Боовн шууд. Шинжлэх ухааны төвшин тийм тийм болгочул яг хаа боов ингэж амар томруулцдаг. Тийм төхөөрөмж харагдсан. За судлаа хийцээ. Гэтэ тэр зүгээр яа тийм бол. Манай Робокоп ч бас э, эсвэл зүгээр Аз Аз нь Аазтайгаа ингээд тустай авах хэвээр юм лөө. Гэтэ ер нь ингээд цус ойртох чинь ер нь бол жоохон эрсдэлтэй гэдэг үстэй тий. Ер нь өвчин тусах, зарим өвчин тусах эсвэл дороотолтой авах мах гэдэг л тий. Ер нь тэгээд яах юм биш сүүл рүүгээ ингээл нэг бүхэл Ааз л гэж л уус болох юм шиг л шүү дээ. Бүл байдал үүсэж байгаа. Тэгэл соёлууд яг уусаад уу? Уусаад бүр нэгдмэл тийм зоригтой. Европ тий бас тийм болцсон. Тэгээ Аз тэр хоёр л бид хоёр л зөрчилд нь нэг бол Америкч ус байт юм уу те тэгэл тийм томоороо зөрч зөрчилдөг болсон. Жижиг усууд нь бүр байхгүй болсон. Аа. Байхгүй болсон чинь шээс уус бол. Тэр бас нэг яг Миний ярих чам нь юу? Монгол улс гэдэг. Монгол улсаар хаалт. Юу байна? нэг тийм э, төрийн төрийн юуг л амар тийм механизмыг амар гоё одоо нэг тийм бүглэрсэн хоолоо шиг болцсон тий одоо нэг бүглэрсэн одоо хоолойн систем шиг л болцсон байгаа шүү тий бүх юм нь гоё цэвэр бүх ус нь ингээд яг яг тэр хэмжээгээр явдаг тий очих газар <laughs> саадгүй үрдэг шах одоо нэг тийм юм систем бохирдсон л юм шиг хоолоо шиг ус турба шиг тий яг шин ингээд яг хоолоонууд тавиад анханаас нэг дахиж бүр яг үндсээр нь авч агаад шинээр яг тавил аашиг. Жох аюултай юм ирч <laughs> төр засгийнхаа эсрэг. Тэ одоо сонгуул хаана ер нь яа гэж э, ер нь иргэний хувьд энэ л одоо хэцүү юм л та. Сонголтыг ер нь Улс төрийн хүчинд ер нь чамд яг нэг яг тэ энэ хүн яг юу гэдэг чинь тэ зүгээр яг монголчуудыг итгэл даах хүн бах гэж боддог тийм юм байна. Зөв шийдрүүдэд гаргадаг, бацдаг сайн тийм толгой. Зөв зөв цагтаа зөв юм а хийдэг. Тэ. Тийм л юм хэрэгтэй үстэй тийм Монгол улсад. Монгол улсын зөвлөлийг сайн сайхны төлөө л яг нэг хүн яг тэ Монгол улсын эрх ашигыг тэ За энэ л юм ингээ сонгож байгаа л хүн нэстэ тий. Зүгээр сонгогч шүү дээ тэр хүн чинь. Одоо манайх ч бас их тийм нэстэ. Үр хангаас нэг хүн дэвшээл. надаас нэг хүн дэвшдэг л бас. Ярих ярьдаг гэсэн. Сонсдохгүй наа. Зохион. Энд дэр амар бүр яг чиний ярьсан хэсэг болохоор амар зураас. <laughs> Sorry. Амар энэ чи. Аймаг аймагаас яадаг оо. Тэр чинь тэр чи одоо тэгэл тэрийг ойлгоогүй явж байгаа юм шүү дээ би нэр. Сонгуулийн яг тэр тойрог 76 тойрог гэдэг те парламентд бол тэг ингээл бүгдээрээ ингээл сангийн шүү төлөөлөгчдөг аль суц. 70 Монгол улсыг 76 тойрогт таваадаг те 76 хэсэгт. Тэгээд тэр болгоноос хүн гарч ирээд тэгээд тэнцэнсээ засгийн газараа яадаг те. Төрөө жил бас амар байлаа шийдэр гарах хэвээр листээр орж ирдэг. Тийм үү тэр төрөө жил гаргасан юм. Листээр орж ирнэ гэхээр одоо нэг яа гэдэг зүгээр л ямар сонгогдоогүй хүмүүс. Хойт хийхгүйгээр Монгол ардын хувьсгалт намд 5 тийм 5 гишүүн нэг тодорхой болчихсон гот 2 гишүүн листер орж ирдэг ч юм. Тийм эс аахгүй. Пүү тэгэхэр чи яг альбом тушаалыг нөгөө нэг тэгэхэр зүгээр аль нь аль нь илүү олон болонгоо зүгээр 2 бонус тийм юм орж ирж шээ. Тэр нь зүгээр л өөрсдийнх нь тийм дотоод та авч байгаа нэг хүнэл томилно. Тэр чинь тэгэл яг нөгөө нэг намын яг мөнгөтэй хүмүүс гэж байгаа шүү дээ. Мөнгөтэй нэг ололтчих واخхой. Оруулаад тий. Манийхээ одоо компани дэмжиж их одоо тий бид нэр хожуул чамд нэг нэг шин сайд боллоо Сайд болох юм. Тэгээс бас эхлүүлж эхлүүлэн шүү тэ. Сайд болох юм уу? Сайд нь хаанаганы? Чи хөөхдөд гэж эхлүүлдэг үү тэ. Тий. Манай ах ерөнхий сайд болно. Ийм нэг юм. Имэгтэй эргэлжтэй бол яг л нэг тийм Хонконгод бас нэг үздэг хардаг юм байдаг гинэ. Хонконг гинэ Тайванд. Тэгээ Хонконгод хүмүүс хэм мэддэг болсон римбуч гэдэг цолт. Римбуч гэдэг нь special one гэсэн үг юм байна л да. Аа. Онцгой нэг. Тэгээ яадаг вэ гэсэн чинь. Chosen one. Мөрийн римбуч юм уу тэгвэл. Ингээд асуу римбучтэй болцоод асуулт асууж болно. Яаж одоо ингээд ирээдүйнхээ талаар асуудаг ч юм те. Зураг мургийн үзүүлэнг энэ хүний амьдрал одоо ямар ч байна <laughs> гэдэг. Карма асууж байгаа. Тэгээ нөгөө хүн ингэж амирс э, би тийм би хүлжсэн ингэж дотор утаа ингэ нүд үдэ цагаан магаантайгаа даргатай <laughs> шүү дээ тэгэж мөнгөтэй шоу гэж олж олжлаа тэгүүтээ хятадаар нэг юм хэлж мэлээ орчил орчилж авах ингэ хэрэгтэй чи тэг хэрэгтэй гэж заавар зөвлөгөө өгч байгаа шээ тэр нь тэр нь амир тэгээ бэлдэг гэдэг аахгүй тэр би нэг хоёр хонконгоос асуусан аахгүй хоёр яаж ингэж би энэ төвчрсэн гэсэн чинь Римбучиг нэг нэгээр мэддэг гэж хоорондоо тэгтээ мэддэг байсан. Римбучид идэхтэй нэг нэг очдөг байсан юм уу? Тийм. Хоёр хоёр эмхтэй. Гэсэн чи хоёлаа тэр лесби юм уу? Мэдхгүй гэж. Лесби магадгүй гэж. The great lesbi гэж гэсэн. Чиний аяг говь жаанаг юм байна даа хэ гэж. Наа чи минийх юм шүү. Мард ч юм шүү. Рампучи гэж шатдаг те. Тэгсэн чи тэр өмнөх өмнөх насанд аав хүү ирсэн нэ. Аа. Тэгээ одоо энэ насанд ээж охин хоёр болж байгаа. <laughs> Тэр хоёр эмэгтэй хоёр эмэгтэй найз болж байгаа. Эмэгтэй найз. Тэгээ Рембуч болохоор өөрөө архангаа өмнө насандаа архангад монгол хүн байсан гэд. Тэгээ ингээ архангад ирж тэгээ мөнгө тэрэнд итгэдэггүй одоо одоо төрөөл чит би бизнесийн талаас нь бүр харсан чи ёо. Тэр амар бэл. Тэр ухаалаг бизнес юм уу? Зүгээр орж өнгөтэй манаа нэг шашинтай ингээч чан зөө. Шарын шашин ч юм. Тэрнтэй нэгдэнгүүтэй ийм юм дугна барьгаа та ингэж мөнгө босгох боломжтой байв. Тэгээ нөгөө монголчууд нас нэг ингэж яадаг юм ээ л тас. Баян хүмүүстэй ингэж ном зам уншаал мөнгө авдаг. Америк мөнгө авдаг болсон. Монголчууд тэрний шавнар нь үү? Тэрний шав юм уу те? Тийм тийм. Шавьяас зэрэг бизнес шавын бизнес багшаад те. Замнарын шав биш юм байна, шав биш юм байна. Сайн биш үү? Зүгээр Монголд л үүссэн тийм юм. Монгол амнаар холбогдсон юм уу те? Монгол амнаар нэг том хүний тав тань. Тэр 50-аад дугаар амтай холбогдсон юм шүү дээ. Тэнгүүтээ фандрайзинг хийх хийх гэж байгаа юм. Аа, хөрөнгө босгох. Тийм, хөрөнгө босгох. Монголд ийм дугуй нөрөх гэж байгаа. Дугуй нөрөхийн тулд хөрөнгө босгох гэж байгаа. Тэгсэн чинь түрүү жил эрэхт нь тэр тэр рембуч над би асуусан чинь над хэлсэн байхгүй. Түрүү жил би тэр 200 мянган доллар босгосон болсон гэд. Хонконгчудаас 200 мянган доллар боссон гэд. Танаа зүгээр юм барих юм монголчууд гэсэн чинь монголчууд ерөөсөө ерөөсөө ямар ямар ч мөнгө өгөөд над тэлхтээ хонконгчууд 200 мянга монголчууд гэсэн чинь ганцыг ч өгөхгүй байгаа юм да гэж тэгж хэлж байлаа. Тэнгүүтээ <laughs> аа инээж үнэ гэж. Тэгсэн чинь би ихчээс асахгүй. Тэрмүүчиг тэгээ 4 жил ирэх 4 удаа ирэхтэн манайхан мөнгө босгож өгөө мөг өгөөгүй мөг гэсэн чинь юу яриад байгаа юм баралж тэрбум шихөө төрөг босгосон шүү дээ. Бүхтэй юу. Тэгсэн чинь надад тэгэж надад тэгж хэлж байгаа байхгүй санаатай. Юу гэж? Муугаас муугаас санаат хэлж байгаас тэ. Өөрөөсөө юу ч хүртээгүй юм шиг. Та монголчууд нь юу ч өгөөгүй зүр тэрбум төргийг авцсан мөртлөө. Римбүчэд өөрснөө Римбүчэд юу ч өгөөгүй гэж юу? Хантин монгол монголчууд хонконгчууд хамтраад нэгэн босгоё гээд фандрейсинг хийгээд Монголд нэг юм барих гэсэн байхгүй. Тэнгүүд ингээд хүмүүс ч мөнгө өгнө штэ. Тэгэхэд Монголын талаас тэрбум төрөг боссон гэж манайх хэлсэн байхгүй. Манайх ч ягаад бол тэр эмбүүчийг дагалдаж явж бүх юм хүмүүстэй уулзуулж тэр орчуулагч нь хийж зүсэхгүй. Тэгээ мэдсэн. Тэгээ тэгээ тэр бом төрөй босгосон аахгүй гэсэн чинь надад юм юу ч олго юм шиг надад хэлсэн л дээ. Хин нь Римбучин. Римбучин үү? Тийм. Римбучин надад хэлж хэлж байгаа. Римбучин ихтэй за заавал чи тэгж хэлдэг нь чаашин тий. Мэдгүй яа гэжсэн юм. Тэр хүмүүсийн бид нар бас мөнгө гаргасан л бас тэгсэн чинь тэгэл бас нүд бас тий. Тэрнээс нь авах гашаагаад байгаа юм тий. Мөнгө босгочоод. Тэр нь авцсан мөн шүү дээ ингээл мэдээ дутсан юм. Би л заримдаа тийг харчдаг шүү дээ бизнесийн талаас нь харуул. Тэр гэхдээ өөрөө тэр хүн мэдэрдэг юм яадаг чинь нэг тийм юу гаш сэтгэл зүйн тийм юм байгаа шүү дээ. Эхлээд хэдэн асуулт суусан асуудаг шүү дээ тий. Нэг таны юу ч юм болохгүй байгаа ингээл. Тэгэл тэр тэр юун дээр нь дөрөвлөл тийм структур нэм өгчтэй шүү дээ. Ер нь бол ингээд амар сайн хар одоо нэг хүн чинь ингээд гадуур аавратай байдаг гэдэг чинь ер нь бол үнэн шүү дээ тий. Үний одоо ингээд аавар илч одоо энэ туя ялгарч идэг. Тэрийг бол харах яг нөө энергийн эрчмийн тийм туяад л тий ялгарч идэг. Өгцөн хүн мөнөөс бол тийм туя харагдахгүй шүү дээ юм. Тий. Яг тийм яг туя яг энергийг хардаг яг тийм камер Ямар туяа байт юм бэ? Ямар ер нь тэр аураа ингээд бис юу ярьжлаа. Ер нь а тий хүний амьдралын ер нь бол тэгэл тий өөрт нь яг тохиолжсэн юмнуудыг бас тэр ауранаас нь бас харж болдог гэж тэгж ярьдаг юм лээ. Энэ жоохон хүмүүс чинь ингээд нэг жоохон муухай муу хүмүүс эд чинь ер нь бол тий тэг хүмүүсийг харахаар ингээд шууд жирэхч мэрхдэг ч юм уу тий шууд мэдэрдэг. Тэр одоо энержи энерги юм. Энерги мэдэрч байна тий гоё дулаахан энергитэй хүмүүсэд ч тийм хажууд нь сунгууд бүр дулаацааш байгаа бүр. Тэ? Цацруулааш байгаа тэ. Зарим хүмүүслэгдэх тэ. Хаяа би бүр ингээд нэг байранд ялангуяа амар илжээ алддаг гэсэн шүү дээ. Сүнстэй хатуу. Тийм. Зүгээр гар хөл бол байнгын дараастай. Аа. Одоо жоохон дараад байна гэж. Харин би бас дарж байна гар үлний үзэр байнга хүүтэн нэг тийм сонин сүнс чиний үе мөч сүнс чиний тэр нэг. Гэтэ тэгээ элчнээс нь нийддэг гэж л штэ. Хөгжсөн байхгүй. Нэрийг юм бооргоо ч тий. Тэгэж тийм элчээр одоо ер нь тижээгддэг л гэж лээ. Тийм юм чи ингээд нөө экстрасенс чи мэдрээд идэм шүү те. Хүний одоо нэг зурагнаас нь харангуй түүнийг ингээд яг бүр зурагнаас нь харж байгаа тийм мэдээллийг хэлээд идэв шүү те. Зүгээр л яг амьдралын энерги нь одоо тэр үений тухай яг энергийнх нь л мэдээллийн ингээ яаж бид нар нүдэнд одоо ингээ ертөнцид байгаа мэдээллээс л авдаг авдаг бах тий. Гэтэ штэ хүн ингээд оюун ухааны чинь ингээд нөө Тэр нь оюун ухааныг юу гэж боддог вэ? Суурин гэж боддог эсвэл энэ Wi-Fi шиг гэж боддог. Оюун ухаан уу? Тий. Ухамсар одоо энэ мэдрэхгүй танин мэдхгүй. Чи нэг энерги юм биш үү? Жижиг юм висп энерги толгоон чинь ажиллаж байгаа шүү дээ. Толгоон дотор байдаг гэж юу? Тэгэл тэгэл ингээл өрхөнгөт тэр үлдсэн тэр висп энэ шууд ингээл явчихдаг байхгүй. Жижигхэн тийм энерги энергичл ер нь хүн амьдрдаг шүү дээ. Үгүйс тийм жижигхэн нэг уарын баатар сонгодог шиг үү? Тийм тийм. Царайтай <laughs> гэж. Тэгээ тэр царай тийм биш ээ гэж. Тэр жижиг энергиг л тэгж төсөөлж байгаа байхгүй. Энерги гэдэг зүйлийг. Илт нэг тийм төлөө галын гэрэл. Тэгэл ингээл өөрчлөө явал тэгэл дараа төрөлдөө төрөлдөл тэр тэр нь ингээ тэр нь ингээ өөр биенд бас очиж очиж яагаад шин шин ингээл тарих сэргээл тэр ихтэй одоогийн манитыг нас орохоос өмнө ер нь тэрнийг ер сүнсийг ер нь тайлбарлчих хаа сүнс юм да одоо нөө сүнс гэнэ л тэ нүдэн тарахдахгүй гарт мөрөхдахгүй яг тийм л энергийн л юм байгаа шүү тэ Одоо ингээд яг нөө одоо жишээ нь нэг байранд одоо нэг тийм гимт хэрэг гарыг гэж бодож шүү дээ. Тэнгүүд яг тэр энерги нь тэр үйл явдал нь ингээд цаг хугацаанд тэр авийнхаа энергинд ингээд бүр цаг хугацаанд ингээд рекорд тийм баг нэг тий. Цаг хугацааны яг юунд ингээд яцдаг. Ингээд зураг шиг тэр үеийн юм шиг ингээд яг энергийнхний үн үлдчихдэг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр нөө амар метр метр хөөтэй хүмүүс яг тэрийг ингээл хараалтай энэ байранд юм болж исэн байна гэл. Болчгүй байр шасна гэж байна. Сэнлэн тий. Тэр нэг налаахын зам дээр тэр нэг зургийг харсан уу? Үгүй. Машины ард нэг дээлтэй юм шиг нэг сони юм зүгтцсэн хүл гараагүй юм зүгтцсэн байдаг. Нэг машины зургийг авцсан. Машины араас. Нэ болгоомжтой урам. Тэр зам амар аюултай их ослох гардаг Энд тхэн тэгээ хүмүүс зөр ухаан алдаад шууд нэг бол хажуу тишээ дараал нэг бол шууд эсрэг босгол руу гашаа амар бослох гэдэг гэсэн. Тэг жолооч молооч нар амьд гарсан хүмүүс хүмүүс асуунгууд зүг зүгээр явж байгаа л нэг мэт хэдэл эгтгцсэн байсан гэдэг. Ой санамж алдчихсан ч юм уу те. Тэрийг тгсэн чинь комментууд дээр нэг хүн юу гэж тайлбарлсан бэ? Тэр аваар ингээд ингээд нэг юм юу их мөдөг гэлээд. Тэгэл яг нэг эрчим эрчмийн юм ингээд шүүх гэл нэг юм ингээд гүнгүүт ингээ шал өөр одоо нэг орон зайд очиж тийм байшин тий оюун ухаан ухаан балартаж малартдаг ч юм уу тий нэг тийм нэг одоо барыг тоглоомны алдаа шиг ч юм уу тий барыг нэг тийм юм байгаад байгаа тэгж тайлбарлаад шууд нэг нөлөөлөлтөнд оронгууд шууд тарих ажиллагааг болоод унтрахад хүртэл нөлөөлж шít тэгж ойлгочихлоо тий тэгтээ тэрийг тэр болохоор нөө нэг жоохон дээл мэлтэй гэж <laughs> байгаа юм шиг шээс доор нэг залуу таарсан таарсан. Тэгж тийм комент ичсэн. Аархал шатсан. Таарсан таарсан. Хоёр удаа харсан. Дээлтэй хүм нэг л уцтайгаа өтер гэж. Тэгээ налаахын тэрүүгээр болгоомжтой өөрөө уусаа зам нь лалрын шат юм аа. <sighs> Юу н болгоомжтой байхгүй. Би ер нь одоо хурд хурдтай явах болно австай амар хурдтай. Өнөөдөр бас л жоо ойрхон ойрхон. Гэтэ нэг өөрөн дээр өстө давхар хоёр машин зэрэг явахтай амар эвгүй шат штэ. Тий давчуушаад шүү дээ. Тайт. Нэг маш яг миний яг би яг нөө хойшоогоо явж явчихгүй. Тэгээ яг нэг машин яг яг зэрэгцээ шасан ч яг над руу бүр ойртой шахаад дээ. Тэгээ бүр яг <laughs> Тэгээ ойртой шахаадсах тэгээ бүр яг <laughs> шууд гомота шахах гэдэг. Сонсогчдоо шууд гомот хийж байна. Лайв лайв хөхөлт. Энэ бол шууд төрж байна. Та бүхний чихэнд. Мэн ер нь бол нэвтрүүлгийнхэнд хэлсэн шүү дээ. Ашиг хизээ гомот гэх юм бэ. Эзгүй арал дээр явна шүү дээ. Ойлаа. Ашиг. Энд чи эзгүй арал шүү дээ. Майами арал дээр. Нууч харин Майами арал дээр гэсэн зүгээр байгаль нуур дээр шааждаг шээс тээ. Арт түмнийг хуурж болж байгаа юм уу? зураг авалт юм да. Ариун нэг ч Майами арал руу яаж хат арал биш шүү дээ. Майами хот. Майами. Өнөр Лас Вегас очиж үзэх юмсан. Лас Вегас. Тэр э, гадаадын хүмүүстэй тоглох хэрэгтэй бол покер. Тоглож үзэл мэдэх мэдэх бах та. <laughs> <laughs> Тэгээ тийм л ээж тарна л та гэсэн. ярих юм юу вэ? Өөр юу вэ хөшөө? Аа тэгээ 50 даа хөшөө. Нэг <clears throat> Чи нэг юу ярьж байна уу? Саний нэг ингээд уулзаад гар барьдаг. Юу вэ хөшөө? Тэрийг өөр дэрж байгаа. Тэрийг хаяа хаяа шаавал шаамар санагдтал шаад. Зүр нөө өөрийн л ер нь хүсэл. Өөрийнхөө юмда карманда байлгач гэдэг. Ер нь их их зарим нь бол ингээ карманда байлгач гэдэг. Зарим нь бол тэгээд карманасаа гаргаж ярангуут шал суух шаад шүү дээ. Анх иржсэнээс бүр шал амгүй яриаш хаа. Яг тэр үеийнхээ эмоцоор ярихгүй те. Яг нэг л юм нь жоохон амар тэгэхээр нэрийн мэдрэмж шаардсан гэх юм уу. Тэрийг бол яг үзэгчдтэй бүр байнга л нүур тулж ижлэх мэдэрдэг бол яг үзэгчдийн реакцыг бүр Тэгээ одоо зүгээр нэг юун дээр л те давлгаан дээр л явж гин гэсэн үг шүү дээ. Серфинг хийж байгаа юм шиг те. Яг нэг давлгааг аваад ирчээ хаалт те яг нийлгэл тэр давлгаан сунахгүй дээр нэг контролдол явуулж аваад те. Тэгэл буулгаал. Дахиад давлгаан дээр яваад. Дунд нь унаа шул гэж шаачил нэг хүмүүсэд наадаг. Тэгэхээр гарч ирээ шууд хүн болгоны нүдрөөр нь харуул жоо хэрэгтэй гэж үзэж болох юм. Тийм тип байвал ч юм те. Бүх болгонтой яг харьцаа нүдээр харь. Тийм зөвлөгөө байдаг сонсчихсэн гэж байна. Хүмүүстэйгээ ингээд яг нүдэрээ ингээд холбогдохоор ч те Фильмийн тэр хүний анхаарлыг одоо тэ нүд рүү нь харч гарч байна. Тэ. Арай өөр шүү дээ. Нүд рүү минь харж байгаад саа. Чиг миний нүд рүү харж байгаа тавь. Тэгэж дээ. Аа. Имхтэй. Заавал имхтэй тавих хэрэгтэй шүү. Аа. Нэр хоолой хоолгоо чангалж чадвал ингээ секстгтээ нэг хаяа нэг жоохон эмгтээдэгт ураа шаачдаг. Аа ингэж. Аа ингэж ингэж. Гэтэ дэндүү гоё ахаараа тэгтэгтэй. And the sex is too good. Өөрөө өөрөө ихгүй л тэгж байгаа шүү дээ. Би ингээд бүр бисийг гаргуунд нь аа <laughs> бисийг гаргуунд нь хацдаг шүү. Хэсэг хугацаанд бүр Секс их ч ер нь амар тийм юм юм шүү. Тийм шүү дээ. Сэтгэл зүйд амар хэрэгтэй юм шүү те. Ер нь эрүүл эрүүл секси амьдрал. Нэг юм дээр амар тогтчих юм шүү. Удаан явал те. Тэгээ удаан гэхдээ нэг биеийн тааш гэхдээ бас хэтэрхий секс хийхгүй удахаар яг амьдрал жоохон тэнцвэр алдагдах юм шиг санагдаад байна шүү дээ. Амьдралын юм чи баланстай байх хэрэгтэй юм шүү те. Яг сэтгэл зүйн байдал одоо секс синтез секс хийхгүй байна гэдэг чинь энтэй сайн харьцахгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл яг чи ингээд жоохон ганцаардж манцаардал. Тийм тийм. Тэрнээсээ эхлэл өөр өөртөө ихтгэлгүй болдог юм уу? Гэрээсээ баг гарч. Тэр энэ бол. Тийм болохоор зөвөр өөрийгөө ер нь яаж хийж байгаа зөвөр видео тоглоом дээр тоглож чинь гэж бодоод зөвөр өөрийгөө те тоглогч гэж бодоод. Видео тоглоом дээр яг юу идэг лээ? Хамгийн тэнэг юмнууд идэг гэсэн юм. Шууд чита мета дээр бол өстэй те машинтайгаа хамаагүй шааж байгаа. Төмөн машинаасаа тархитч мэрхтэж. Имэн имэн нэрийг зодоол. <laughs> Чата дээр нэр хүүхдүүд үйдгүү те. Хүүхдүүд байсан бол байхгүй шүү. Хүүхдүүдийг алааш хагаад байхгүй те. Мэн бол алах байсан хэдэн хүүхдүүдийг бол. <laughs> Яа тийм тэр чинь ихтэй аим гоо стрессээ гаргаж байгаа юм чи. Чата дээр хүн зодоош байгаа. Зөвхөн амьдрал дээр чадахгүй л те. Юу Call of Duty бас алцуулгаа юм л шүү те. Гэтэ яг тэр нөө чөлөөтэй байдал. Тэ видео тоглоом дээр яг өөрийн хүслээрээ шатаж штэ ямар ч биеийн шаардлагатай болохоор тий оюун санааныхаа хурдаар их юм да тий. Энэ яг видео тоглоомныхаа яг нэг хэмжээний цагаар нь яг өөрийнхөө хүснээр шагаал тий. Тэр шиг энэ амьдралыг бас яг Тэгээ ямар нэг юм хийх хүсдэг те ажил нэг навшин ажил хийж мэгэл те ажилдаа жоохон явах дурггүй бол сонсож байгаа хүн та ажлаасаа гарах гарсан дээрээ ер нь баста амьдралд бидний төлөө ажиллаж тий. Ажиллаад ажиллаад эргээд харахад энэ амьдралаа юу хийж, юу бүтээсэн байх вэ? Өөрийнхөө яг яг зорилгын төлөө бол яг морь нохоо шиг шаах хэрэгтэй юм шиг байна л да. Би яг тэгс нэг сайн тахгүй байгаа. Одоо жоохон морь нохоо шиг шааж эхлэхгүй бол фитнест явж эхэлж байгаа. Фитнес морь нохоо. Зүгээр л нохоо шиг самардаал. <laughs> Фитнестэй явж байгаа юм те. Манай тэр нөхдөд. Аа нөө хажуудлын юм те. Өөста намайг олчихгүй те. Секси хөөхнүүд. Секси. Манай подкастын амархуу болмоор байна. Подкастын дуучин болд. Хоолойг сонсдог амар дажгүй болоотой. Тэг уулзсан готоос амар булчинлаг амар дажгүй. FM хөтлөгч нарт бүр хүүхдүүд хайртай болдог гэсэн тий. Тийм шүү дээ амар нэр мэртэй те намаа Дейси гэдэг аашгүй. Дейси шил хэм билээ. Сайн сайн нэртэй Чакондрач гэх шиг. Тэгээ нэг хөтлөг хөтлөө шагаад байдаг гэсэн мессежүүд уншаал те. Тэр бол жинхэнэ бистэ жоохон хүмүүсийн боссон боовыг бол жинхэнэ <laughs> саадаг байсан те гэх шиг. Мэн бол мефим сонс цааж л байсан уцаараа шин мөн. Эфемтэй уцснууд байдаг гэсэн шүү дээ те. Сони иргэсний нэг эфемтэй уцсан уцаар Сан Эриксэн нэг сонин чихвчийн зүтс нэг тийм сонин залгууртай. Олон шүттэй гэж. Одоо технологийн хувьд Монгол улс яг юунд хөрөнгө оруулал? Ер нь ямар нэгэн технологиг шаах хөгжүүлэх хэрэгтэй те. Сингапурын тэр нөгөө нэг өдөртөгч Ли Кван Югийн тэр ярилцлаган дээр Чарли Роустэй хийсэн ярилцлаган дээр тэгж л шүү дээ. Ер нь бол хятадууд бол салбар болгонд яг угаасаа хүч үзэж байгаа. Зүгээр ямар салбар байна? Химийн салбартай зэвсэг юу гэдэг зүгээр хийж болох бүх химиг одоо ингээд шууд те Европт нэг шинэ химиг хэлэх шууд аа бид нар бас хийнэ гэл хийгээд байгаа юм л та. Тэгээд тэгсэн чинь Сингапурчууд бид нар бол э, одоо хятадын үйлдвэрлэх тэр хүчин чадалтай нь бол бас өөрсөлдөж чадахгүй уусаа том тий. Тийм чи бид нар арай оюуны арай өөр бид нар одоо нөө нэг ис ис төлжүүлэх үл юу лээ ис ургуулад идэв чинь шууд ингээд Steam stem cell гэдэг. Монголоор юу гэдэг лээ? Даавар даавар эсвэл юу лээ? Шаг. Си ургуулт юм шүү. Зүгээр ингээд шууд ингээд махыг баг ургуулж ийн гэсэн үг байхгүй тий. Чин тэгээд шууд ингээд юм уу гар мараа одоо ургуулдаг ч юм тий. Эргэтэн ургуулдаг. Илэг мэлгийг бол ургуулаад тий. Бөөрний одоо нэг бөөргөн хүмүүнд одоо хэл хөлгтэй зүгээр эд анги үйлдвэрлэж байгаа юм шиг болсон байгаа юм. Тэгээд бид Сингапурчууд бол stem cell-ийн судал руу орж байгаа. Тэ бид нэр хүмүүсийн хийхгүй байгаа юмыг нь хийж тэр зах зээлдээ манлайлах. Island кино гэдэг үст тэ. Island аа. Island гэсэн нэртэй. Тэрний юу Сингапурын тухай юу? Гүү. Тэр нэг Америк кино. Island гэдэг нь болохоор одоо чиний insurance ч юм тэр Island дээр байгаа. Яг чамаг чамаг бүр ингээ хувилцсан. Нэг тийм батл гэдэг юм. Тэр тэнд тийм society үүсгэсэн. Тэгээ бусууд иншүрэнстэй хамт тэнд гэл барь байж. Иншүрэнс. Э. Чиний да чи өөргөө даатгалангууд чиний цуснаас чинь дээж амгууд тэнд ингээд чиний колони чинь ургуулцдаг ургуулчих жоохгүй. Үхэнгүйд тэрийг гаргаад ирдэг. Тэгэл чгүй. Тэгэл чиний дэлэг мэлэг чинь ингээд чи муудалч мууд шүү дээ. Тэнгүүд нь тэрний тэрний хэлгийг яваад чам тийш. Тэр хүн оюун ухаантай шүү дээ. Тэр хүн тэгэл зүр үхэн гэсэн. Яа. Тэр нь мэдээлэл нь болохоор дэлхийн ингээд сүрцэн. Тэгээ одоо ингээд гадна гаднах ертөнц ингээд тийм юу болцсон. Амир цөмийн тийм радио цацрагдах үз мэддэг гэсэн тийм ойлголт өгөл. Тэгээ энд бид нар амьдрах хэрэгтэй гэл. Тэгэл тэр айлнтын зүгээр л тийм ферм хүний ферм юм шүү дээ. Зүгээр тийм нэг тийм нэг бүр ингээд битүүмжилсэн нөө. Том тийм одоо юу гэх юм. Бөмбөлөг үү? Тийм тэгэл хүн болгоо нэг нэг өрөөтэй өрөн дотор ярьж. Тэгэл өгөхөө үлээг л хийдэг. Тийм тэгэл тэр нь бол амны аз жаргалтай. Цэрхэн одоо байлж мэлтэ шаа. Видео тоглоом болом хоорондоо тоглож мөглж байлж мэлтэ шаа. Тэнгүүд хаяа нэгэн шууд ингээл тэгэл аз жаргалын тийм деважингийн деважин л явахаар боллоо гэл. Өөр нэг деважин гэдэг уул байдаг. Тэгэл нэг нь сонгогд. Paradise. Тэгэл шууд юугаар авчихсан. Лифтер аваад тэгэл. За ингээд дараагийн тохирол бол одоо э, тав хүлээцгэн хүлээцгэн юм тий. <laughs> <laughs> Тийм өдөрчээд. Тэгээ тэгэл хүний бие дотор эс чинь ургах хараа тэгэл тэр чинь хор давтар гэсэн үг шүү дээ. Хяналтгүй. Хяналтгүй зүгээр шаачл. Эдснээсээ одоо зөрж хамаарал шууд бүх юм нь бусад нөөцийн зөвхөн юундаа шахаал те. Хүн төрөлхт нь яг тийм шүү дээ гэж байна. Дэлхийн хор давтар гэж байна. Тэгээ хүн төрөлхт нь чинь бас амар чухал чухал юм шиг санагдчих тий. Миний зүгээр хамгийн юу байвал яг энэ ертөнцийн хамгийн анхны бараг тий. Тийм бах магадлал амар бага л та. Гэтэ нэр кэпс манид зүгээр юунд амьдэрч ийж магаал матрикст зүгээр юм симуляцийг зүгээр жинхэнэ амьдралыг зүгээр л тэгээ бүх ингээл яг гоёндоо алгадангууд яг ингэж мэдрэгдэх хэвээр энэ бүхэн ч яг тархинд ингээ сигнал очиж байгаа шүү дээ Энэ бол яг манид бол яг ингэж мэдрэхгүй байгаа шүү дээ. Тарихаараа л мэдэрч байгаа шүү дээ бүх юмыг. Тий. Гараа арьс марсараа. Энэ бүхэн ч ингэ зүгээр юу хүлээж аваал. Дохоо хүлээж аваал. Шууд тэр нь очиод тархиндаа хэдэн миллисекундын дараа очиж. Тэгээ софтвер байгаа шүү дээ. Зүгээр компьютер байгаа шүү дээ. Био компьютер. Тэгээ нас их ирээр жоох нэг функц жоох алдаа алдаа гаргаж эхлэв. Тэгэл хурдан энерги алддаг алддаг болдог юм. Одоо тэг хүмүүс чинь бүр сайборг бол болох юм шиг юм лээ. Уусаал тэгнэ л дээ те. Сайборг нэг хүн яасан юм л да. Хөлөө алдаад заяа. Юм дээр хад руу авирдаг хүн биш их цад руу авирдаг тийм экстремста. Хоёлаа авирж байгаад нэг найстагаа. Тэгсэн чинь гинт амар тасан шуурх эхлээд тэгсэн чинь ихсэн чинь боохгүй тэр чигтээ авиралсан юм л да. Тэгшээ. Тэгсэн чинь бүр байдал нь овшин болоо. Тэгээд нөгөө хоёр чинь бүр арайч гис нэг юм агуур ороод Агуу дотор ингээ бүр ингээ хүлдэчихгүй байсан чинь нэг хүн бүр ингээ тэр үед бол зүр өгчий гэж бодож ирсэн гэж байхгүй. Би зүгээр л хурд өгчих юмсан амар үлдчихсэн гэд. Нөөрж ирсэн чинь нэг нэг ингээд эмхтэн үрж ирээд тэгсэн чинь баг өөрсдөө өгцэн зүгээр юм өөр юм арж ин марж ин гэж бодоод ирсэн байлаа. Ийм хийж байгаас. Тэгсэн чинь яг хүн зүгээр юуг нь хараад хөлний мөрийг хараад ингээ дагаад төрөд ирсэн. Тэгээд эмхтэд очиж шаасан чинь хүлийн тайрахаар болоо. Хүл нь яг нөгөө тавхин дээр өгдөг шиг тийм бүр лалрын болцсон юм л да. Харалж марлаа. Өөр тайруулахаас аргагүй болоо. Тэгээ хөлөө тайруулаа бүр эм чин бүр тэг чи хизээж дахиж чадан дээр авирах чадахгүй матахгүй гэдэг. Амар тэгсэн юм л да. Тэгсэн чинь нөгөө чи хиймэл юм төмөр простетик гэдэг лөө те. Яг төмөр биш тэр чинь өөр материал те. Арай жоохон юм те. Нэг уян хатан жоохон байгаад. Тийм жоохон уян хатан бат бөх те. Нэг сонин холцсон холиг талцсан материал те. Яг тийм материалын хөлтөө болсон ч бүр урдынхаасаа бүр ингээ хөлөө сольж молоо зүгээр шууд хөлөө шууд юм мөсрөө ингээ мөсөн шигддэг шигддэг тийм юм юм болгоо. Ерөөсө хөл нь ядарч мадардгүй тийм бүр явсан. Тэр эмч бол зүгээр хизээч амьдралдаа хад руу авирж байгааг болохоор мэдэхгүй байсан. Тэгэл хөлөө бүр улам бүр даваа талтай болсон байсан. Тэнгүүтээ шууд өөрөө тийм юуны юм хиймэл хөл гармаар үйлдвэрлэдэг тийм компани байгуулад бүр босож яг тийм хүлтэй хүмүүс бусад тийм юунууд амар мяа байдаг гинэ. Яг тэр хүн яг те за ингүүл яг гоё юм байна. Өөртөө зориулаад шууд ингээд Гингүүтээ тэрийг шууд бусад хүмүүст яагаад. Тэгсэн чинь бүр яг тэр нь бүр жижиг компьютертэй хүн ингээд яг жоохон ингээд яг жинхэнэ үл шиг санагдсан. Бусд нь амар холгодог холгодог юм байна л та. Тэр нь бүр холгодгүй тийм сонь ингээд хүлийн мэдэрч мэдэрч. <laughs> Төлгөө олонгуудаа зүгээр амьдрал нь бүр гинт өөрчлөгдсөн тий. Харах өнцг нь бүгд өөрчлөгдсөн тий. Яг өхийн наагур ороод тий бүр бүлгүй болоод яг тэгэхэд бол үнэхээр сэтгэл санаа нь ямар байсан бэл тий. За за тэгэд э, юу бид хоёр харьлаа гэж байна. За бид хоёр ингээ үзэгчтэй л гэж шахах юм да. Сонсогч та. Бидний хайртай сонсогчдоо та бүхэндээ танил мэдрэмж нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар. Энийг одоо яаж дугаарлалт юм бэ? Чи одоо юу 20 хэддүгээр анги гээл үргэлжлүүлэл явчихдөө. Шинэ анги. Түр завсарласанд уучлаарай. За ингээд бид бид бүхэнтэй Аа уулзмаар байвал гэж байна. Уулзмаар байвал гэсэн чи үгсэн чи. Аа бид нар бид нар гэжтэй би Батүлэг тэгээ бас хэсэг журмын нөхөд бид хэд энэ UB comedy show гээ хийдэг байгаа. Comedy show тэр нь болохоор одоо Америкийн stand up Америкийн гэж одоо тэгээ барууны орнууд бас ер нь Англи Европын орнууд байдаг. Ганц хүн гараад ярьдаг. Энэ юг Монгол улсад ингээд хийгээд хөгжүүлэх гэж явж байгаа. Та бүхэн биднийг ирж үзхийг хүсвэл энэ бол ер нь хошин шогийн л тоглолт л доо. Ганц хүн гараа ярддаг те. Ээлж хилцээр ингээд солигдоод ярддаг. Оросын comedy club гэдэг л. Гэтэ яг яг тийм бас биш. Гэтэ ер нь бол чөлөөтэй. Тэгээ шинээр хөгжиж байгаа. Одоохондоо яг нэг нэг жил хэдэн сартай явж байгаа. Тэгээд одоо та бүхнийг бас ирж үзээрэй зорж байна. Бид нэр хоёр дахь өдөр болгон Гандан Live House гэдэг модны хоёрын Од кино театр хуучин одоо ажил Од кино театрын яг урд Гандан View гэдэг рестораны хоёр давхурд Гандан Live House-д хоёр дахь өдөр болгоны 9 цагаас тийм тоглолттой байж байгаа. UB Comedy бид нар бол одоо нэг зургуулаа байгаа. 6 долуулаа. Тэгэл э, ер нь залуучууд бас тий энэ инэт тайзан дээр гарч инэттэй юм ярихыг хүсдэг бол тэ бид нар бас open mic зохион байгуулж байгаа. Тоглолт эхлэх юм тэ яриад ингээд тэгээд хэрвээ яг үнэхээр яг байн хийгээд явахыг хүсчихвэл бас шоунда оролцуулж болно. Тэр нь бол чөлөөтэй. Энийг бол бид нэр уусаа бүгд сонирхогчд сонирх сонирхогчоосоо те энэ юг комедиг сонирх сонирхож эхлээд одоо ер нь бол нёо мэрэгжил болох гээд ингээд явж байгаа. Тэгээд та бүхэн биднийг дэмжихийг хүсвэл бидний тоглолтын дээр Гандан Live House тавтахад кино кафе тэгээ хагас сайн хагас сайнны орой сан тасар сан тасар пиано лаунж гээд Оросын элчингийн баруун урд талд сан тасар төв байгаа таван давхар бор латины өнгөтэй байшин. Тэрний нэг давхарт. Хагасаа нэр comedy night. За за. Миний бүр ярих юм ядраад өөр өөрөөсөө залхачлаа гэж. Та бүхэнд баярлалаа.